Dobroveče, 49. kupek po redu, 49. i predposlednji u ovoj turi, odnosno u ovom serijalu Sapunice zvana kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Za početak i za dobrodošlicu svima vama, malo smo se vratili korijenima i poslušali smo Mostar Sevdah Reunion, čudna jada od Mostara grada. Pretpostavljam da već znate da će današnji kupek biti u potpunosti, a neću da kažem ajde u potpunosti, ali gotovo u potpunosti posvećen Mostaru i umetnicima, odnosno pre svega muzičarima iz Mostara grada. A pre nego što zapravo krenemo da se zabavljamo i pričamo o Mostaru. Meni je ovdje malo mikrofoni u ušima, pa ne, nemojte mi šta zamjeriti. Ja ću sada malo da budem Bane Bumbar. Od prošlog kupeka prošle su dve nedelje. Eto, nekako nas ovo sunce ubija izgleda, u glavi nam zuji, fjaka nas hvata ona ljetnja a mislim da je i vrijeme konačno bilo jer ipak je polovina juna mjeseca. Šta se zapravo dešavalo u ove protekle dve nedelje? Pa eto, u Splitu je održana parada ponosa. Jedini uspjeh moglo bi se reći, je to što nije bilo povređenih. U Banja Luci se održavaju protesti za Picin park. Ukoliko to još ne znate, skoknite na Facebook ili na Google ukucajte Picin Park Banja Luka i pridružite se protestima. Rekao bih da je u petak ključni dan. E, tako, dakle, Split, Banja Luka, okolo više manje ništa posebno. U Beogradu, u Beogradu šta je to, čekaju nas neki festivalčići, isto kao i u Novom Sadu, dakle, Belgrade Calling, pa Exit i tako to i tako to, iskreno da vam kažem, ja bi najrađe negde na more, što dalje od svega ovoga, ali doće valjda i taj trenutak. E, inače, ukoliko niste znali, a oni koji žive u Beogradu i tu negdje po Srbici, vjerovatno su čuli za problem novonastali koji se trenutno pokušava nekako riješiti u Beogradskom ateljevu 212, gdje je 25 glumaca potpisalo peticiju za smjenu upravnika Kokana Mladenovića. Nekako se ta smjena potrefila, odnosno desila zapravo nakon premijere predstave o Zoranu Đinđiću Olivera Frljića i s time ćemo se malo zapravo u početku emisije i baviti. Ja sam za vas pripremio nekoliko izjava, između ostalog jednu upravo Kokana Mladenovića jednu upravo Olivera Frljića, režisera predstave i jednu Saše Ilića koji je malo lamentirao nad Kokanom Mladenovića. Uglavnom, u čemu je zapravo reč? 25 glumaca je potpisalo odnosno poslalo pismo sa nekom zahtjevom za smenu Kokana Mladenovića, nisu sad baš najjasniji razlozi, zapravo niko ne želi da priča o tome, ali rekao bih da im je pogođena suveta, jer su više manje gotovo svi prozvani u toj predstavi o Zoranu Đinđiću, jer su isto tako više manje gotovo svi istupili, odnosno povukli se iz predstave, iako su im uloge više manje bile ponuđene. No, pre nego što krenemo na objašnjenja i Kokana Mlevenovića i Olivera Frljića, a zatim i Saše Ilića, Hajde da poslušamo i prigodnu pesmicu Stuttgart Online. dež, za njo sem se prvi na dan. Skoraj vse, što sem za njo, sem se prvi na dan. Skoraj vse, što sem za njo, sem se prvi na dan. Za mene nije uh... nimalo slučajno da se, da se ova vrsta e, problema ojavljuje e, nakon predstave Zoran Đinđić, pa imam potrebu da i o tome progovorim. A, predstav Zoran Đinđić nastala je kao naš pokušaj da vratimo instituciju nezavisnog, slobodnog, smelog građanskog mišljenja u odnosu na situaciju u kojoj živimo. A, bez da to mišljenje bude politički inicirano od strane političkih partija, bez da to mišljenje bude nametnuto sa bilo koje strane, to je pokušaj pozorišta da vrati sebi onu tribunsku funkciju koju je imalo hiljadama godina, Znate sami da je do pronalaska Gutenberga, to jest štamparije, preko 2000 godina pozorište bilo jedini masovni medij. Mi smo probili da mu vratimo tu funkciju moći javne reči i da sa sene progovorimo o onim problemima koje nas tište burne reakcije koje izazvala ta predstava, kako one euforično pozitivne, tako i one beskreno negativne, pokazuju da smo uspjeli, kao i nekoliko puta tokom prethodnih sezona, da pogodimo žarište problema, to jest da, da, uočimo o čemu bi to trebalo praviti predstavu u ovakvoj zemlji u kojoj živimo. Što se ansambla tiče, kao i upravnog odbora, a ansambl pozorišta imao je za ovu vrstu specifičnog posla koje podrazumeva iznošenje njihovih ličnih stavova. odršene ruke da tokom par nedelja rada sa gospodinom Oliverom Frljićem proceni hoće li u tome učestvovati ili ne. Ukoliko nisu zainteresovani za takvu vrstu produkcije, koja je vrlo neobična za naše pozorišne uslove, imali su priliku da se zahvale reditelju i da projekat napuste bez ikakvih konsekvenci. A za nekolicinu glumaca tako je bilo i što se kuće tiče, a, nikakvih prekora, kazni ili prozivanja nije bilo. također gospodin Frljić imao svoju privilegiju da onako kako radi svoje predstave, a radi ih vjerojatno najuspešniji u regionu, trenutno e, našem, odredi hoće li se nekim umjetnicima zahvaliti ili ne kuće je poštovala demokratsko pravo i jednih i drugih da postupe onako kako misle da treba i što se nas tiče, a mi podržavamo rezultat takav kakav jeste i nemam ništa protiv e, bilo koga ko je našao za shodno da u toj predstavi ne učestvuje. to je što se Đinđića tiče vezano za sam. Što se upravnog odbora tiče, predstava Zoran Đinđić je usvojena uslovno na našem upornom odboru, je naš uporni odbor nije želeo da se apropo nemanja literarnog predloška za jednu predstavu ne razumevajući dovoljno šta je to autorski projekat, tražili su ogradu da se uslovno usvoji repertoarski potez zvani Zoran Đinđić, a da se vrati jedna nemalo popularna institucija kontrolne probe sa ovlašćenjima da se predstava ostavi na repertoaru ili da predstava ne izađe kao premijera. Četiri dana pred premijeru četiri člana upravnog odbora su odgledala generalnu probu identičnu premijeri i na zatvorenom sastanku jednoglasno odlučili da predstava izađe pred javnost upravo takva kakva jeste, bez ikakvih pisanih primjedbi na bilo koji segment koji sačinjava tu predstavu. Smatram da je u najmanju ruku neumesno da se deo članova upravnog odbora ograđuje od predstave Zoran Đinđić a, ili da na bilo koji način e, svoj, svoju odgovornost u vrlo jasnom procesu odlučivanja e, ne samo u 212, nego u bilo kom drugom Beogradskom pozorištu, a gura po tepih takvim, takvim komentarima. Predstava Zoran Đinđić e, je počela svoj burni život. Mi 24. juna na, na ogroman zahtev novosadske publike umjesto naše redovne predstave ovdje igramo predstavu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Predstava je već pozvana na preko deset festivala što u regionu što je na stranstvu. Predstav Zoran Đinđić čini, ponos Atelija 212 i našeg repertoara u ovom trenutku. Ni na koji način ova vrsta polemike neće određivati koji će se to predstave u našem repertuaru igrati ili ne. postoje dva kriterijuma po kojima ravnamo igranje predstave repertuaru. Jedna je njihov umetnički autoritet, broj nagrada koje su nam donele, festivalski autoritet, autoritet u umetničkoj javnosti, a drugi, ne manje zanemarljiv, je njihova finansijska isplativost. Mi smo dužni da u ovoj situaciji poslujemo pozitivno, ne bismo omogućili sebi da od svog prihoda pravimo sljedeće predstave. Znači i po jednom i po drugom kriterijumu predstava Zoran Đinđić svakako predstavlja okosnicu našeg repertoara, bar do, neke sljedeće premijere. Evo, mislim da je ostrašeno zila ansambla u njihovim javnim nastupima nakon predstave Zoran Đinđić pokazuje da zapravo i ta predstava je negdje ovaj, proizvela ovo što se sad događa i nezadovoljstvo kod e, jednog dijela ansambla. Ja mislim ne mogu ne dovesti, bez obzira na neke izjave, da te sad dvije stvari nisu zapravo u vezi, ovaj, ja ih zapravo ne mogu ne dovesti u vezu o premijeru i činjenicu da se sve ovo što se događa u ateljevu događa upravo sad, ali Mislim da e, sami glumci nisu jedino osoblje koje je zaposleno u tom ovaj kazalištu. Mislim da postoje instance koje odlučuju o repertoaru i o vođenju neke kazališne kuće. Mislim, radi se unutar jedne hijerarhije i mislim da tu kao i svim drugim poslovima treba postojati podjela nekakva rada i meni ovo nije jasno, a pritom ono što se ne govori <clears throat> dosta često je činjenica da velik dio ansambla izatelja ne radi ništa u matičnoj kući ili jako rijetko, dok e, okolo radi u različitim projektima koji se u žargonu među njima zovu tezge i tamo nemaju ama baš nikakvih ni estetskih ni etičkih ovaj problema da bi to radili dok e, u matičnoj kući itekako imaju. Ja bi mogao nabrojati ljude koji su kad smo radili kast za oca na službenom putu odbili da igraju ulogu koji su uzimali za shodno da govore o kvaliteti ili nekvaliteti tog teksta. Mislim, to radio sam u cijelom regionu, nisam nigdje ovaj drugo doživio. Uh, e, postoji on, jedna stvar koja se zove i radna obaveza između ostalog i ljudi koji su na plaći <clears throat> i su, se ponašaju profesionalno prema svom poslu ovaj, i protivnom mislim postoje određene sankcije za njih tako da ovaj, mislim da se ovdje umjetnička sloboda koristi kao jedna vrsta izgovora i alibija za različite stvari tako da kažem mislim bilo bi najpoštenije da ljudi koji imaju tu vrstu problema upravnika imenovala određena politika na tu poziciju. Ne znam da li je dobro ili nije loše što se to radi baš tako, ali ukoliko je već imenovan, <clears throat> onda on donosi jedan program koji želi realizirati. Svi oni koji imaju eh, estetsko, etičko ili bilo kakvo drugo neslaganje, mislim da su pozvani, da su slobodni da odu na tržište rada pa da onda se umjetnički realiziraju u nekom drugom kontekstu. Ukoliko i dođe pa čak i ako ne dođe zapravo do smene, Kokan Mladenović zapravo se predstavlja kao neko ko staje na prvu liniju odbrane like dela Zorana Đinđića i koliko je to zapravo zamena teza. Pa da, to je zanimljiv fenomen koji se javlja kod nas i uvek kada dođemo do tih eh, politički gorućih stvari i dolazi do zamene teza, kao što je bilo recimo u januaru smena Sretina Ugričića gde je on proglašen teroristom, a zapravo se eh, on zapravo istupao u, u borbi za slobodu govora, što je potpuno e, izbrisano i ovo je istaknuto kao, kao glavni razlog. Sada imamo fenomen Kokana Mladenovića, e, mislim da je nedopustivo da vezujemo Kokana Mladenovića uz priču o odbrani e, neke nekih tekovina vlade Zorana Đinđića uopšte i njegove reformske uloge i na posljedku e, važne predstave Olivera Frljića koja je odigrana u ateljevu 212, a protiv koje se digla velika buka i mislim da to treba staviti sa strane i vidjeti zbog čega je javnost u Beogradu politička, intelektualna, kritičarska reagovala vrlo negativno na tu predstavu. Dakle, iz toga treba e, izlačiti neke konsekvence i probati da se razume društvo i ošte politička i kulturna scena. Koka Mladenović s druge strane je priča koja e, datira još iz 90. godine, koja je krenula sa E, tom kolektivističkom pričom e, koji je vezani sa nacionalističkim krugovima u kulturi i književnosti, pre svega mislim na e, Gorana Petrovića, postavljanje nekih njegovih tekstova, što će kulminirati na proslavi 200 godina moderne srpske države, kada je on kao državni režiser režirao predstavu Skela Gorana Petrovića. Nakon toga kreće njegov vrtoglavi uspon. On potom ovaj, dobija i nameštenje u ateljevu 212, e, eksploatiše takozvanu revolucionarnu marketinšku priču za plasiranje predstava koje su vrlo problematičnog sadržaja, učestvuje u cenzuri različitih predstava i to su neke stvari koje su nedopustive. E, zanimljiva je njegova sprega sa političkim centrima moći gdje se otpisuju neki njegovi dugovi pronevere samo zbog te njegove lojalnosti i sada dolazi opet do jedne zamene teze, mislim da tu zapravo treba odvojiti te dve stvari. Dakle, Oliver Frljić i njegova predstava su jedno, predstava Zoran Đinđić, dakle, e, vrlo konkretno mislim na to, e, reakcije javnosti na tu predstavu i e, nesrećni je slučaj da se to sada koristi ovaj, za smenu Kokana Mladenovića, što on želi da kapitalizuje. I to moramo da, da razdvojimo. Eto tako, reklo bi se da je namirio junak na junaka, odnosno loš na lošeg. Sad, koje je manje zlo u svemu tome, to pitam ja vas. Eto tako, vidim da smo se pokazali u izboru manjih zala, zlova, ili kako se to već kaže, a kad smo već kod malih, manjih zala, eto, red bi bio konačno da se malo pozabavimo i Mostarom manje zlo, manje zlo. Naravno, oni koji su slušali posljednji album Zostera znaju zapravo o čemu je reč. Između ostalog, tu se negdje provejava i to pitanje. Manje zlo, veće zlo u svakom slučaju jeste zlo. Nekom veće, nekom manje, sasvim svejedno. Tako je. E, dakle, večeras u 49. kupeku po redu, koji će, koliko mi se čini, pošto je već pola devet, a bez obzira da li pola devet ili osam sati da smo tek počeli, ja sam negdje sebi dao zapravo za tu vrstu slobode da ovaj kupek traje i duže od dva sata, će onoliko koliko bude trebalo da traje, Biće to dva i po, a možda čak i tri sata. Zašto? Zato jer večeras, osim Zostera, odnosno Marija Knezovića, imamo i Sanela Marića zvanog Mara, Sanel Marić zvani Mara je pre nekih četiri, možda četiri i pol godine sada već, napravio jedan sjajan album. Kako sam ja to u nekoj najavi nazvao van vremenske ali zaista je takav. Album se inače zove las duh, dakle sa slovom S. On će objasniti negdje u početku i šta zapravo to znači. Nakon Sanela Marića, zvanog Mare, slušat ćemo Orhana Maslu zvanog Oha. Orhan Maslu zvani Oha je za mnoge poznat kao udarač, ajde da nazovemo to tako. U raznoraznim bendovima najpoznatiji između njih, između ostalih je zapravo bila dubioza kolektiv. Orhan Maslo zvani Oha je, a evo već 10 godina, zapravo jedan od organizatora mostarskog bluza festivala koji se održava u julu mjesecu, a nakon Orhana Maslog zvanog Ohe, Oha, slušat ćemo i Marija Knezovića zvanog Zoster. Valjda ga tako zovu zapravo i ne znam. Svejedno, u pauzama naravno ćemo slušati i, i, i muzički zapravo ćemo pokriti ono šta ćemo slušati, a pre nego što krenemo sa Sanelom Marićem zvani Mara. Hajde da čujemo jedan novi bend, novi bend od starih muzičara koji se zove Zebrax i prigodno onako sa Marijom Knezovićem iz Zostera su napravili pesmicu koja se zove Nema, Nemamo vremena za žurbu što se nekako uklapa sa nazivom posljednjeg albuma Zostera Imači kada. sleepy gloom. Or stop it Bacali lanci, nigdje kao boja, samo indijanci prijali noći, brojali dane Hodali zebrom sve na tanane Svijet pored nas se vrtio na turbu Al mi nismo imali vremena za žurbu Šta bi dao da nisam glup Da nisam prazan, slijep i glup pa Šta bi dao da oči moje Ide boje, ide to nisam bi dao da nisam glup Da nisam prazan, slijep i glup O pa šta bi dao da oči moje Ide tvoje? ali ja ne znam to Ali ja ne znam Ali ne znam A naše kazake se vuku Nešto je začepilo pješčani sanci svi se s vremenom tuku A i mači kada imaju kad o o A naše gazeljke se vuku Nešto je začepilo pješčani sad Svi se s vremenom tuku A i mači kada imaju kad o o Šta bi dao da nisam glup Da nisam prazan sebi glup Šta bi dao da oči moje Bile boje, bile to da bi dao da nisam glup Da nisam prazan, slijep i glup To pa šta bi dao da oči moje Ide tvoje, ali ja ne znam to Ali ja ne znam Šta ćeš brat, zemlja se okreće Ti gore, oni dole, oni gore, ti dole život je of chocolate Nikad ne znam što ćeš dobiti Budi zahvalan Pusti ti to, nebo je plavo Sunce nas grije, što je je i što nije nije Ne znam braca što bi ti rekao Lijepo je što si tako blizu A tako daleko Program Kulturartistik me karakter edukativ. agita. Oh, Oggi pasa bez mene Kad ne može srce moje Jednog časa bez časa bez mene Kad ne može srce moje Jednog časa bez zajedno sa Damirom Mamovićem. Evo srcu mom radosti. O ovoj pjesmi, kao i o većini ostalih koje se nalaze na albumu Vas duh, koji je inače treći album Sanela Marića zvanog Mare, pričat će nam naravno malo više Mara. No, za početak, pre nego što krene na te neke detalje, ja mislim da bi bilo jako zanimljivo da čujemo šta je zapravo vastuh. Pa, u suštini to, to je, pošto, pošto ja volim pravo puno maštati, mhm. tako je i nastao vazduh ovaj, iz, iz, iz, nekih mojih snova, vizija, da postoji, da postoji ta jedna litica negdje, daleko, i u jedno određeno doba dana, u stvari, u, u zoru, javlja se taj nekakav čudan vjetar koji sam po sebi ima neko značenje, dakle to je kao nekakav mi i određeni ljudi su išli tu, uzimali to, taj vazduh i nosili ga u kuće. U suštini priča je zamišljena zbog kompletnog ovog sranja i, i, i, i prostora ovog što se dešava oko nas. To je bukvalno neki jedan lijepi san o ljudima koji su nekad bili dobri i više nisu, više nema dobrih ljudi. E o tome i eto taj, o tom posebnom momentu u Zoru kada su ti dobri ljudi znali za to i to je kao vijekovima tako išlo se, uzmali su taj vazduh, kupili ga ugreće i donosili kući i kao pretpostavljalo je se, vjerovalo se u to da su ti ljudi bili otporni na loše ljude i da su imali taj nekakav svoj začarani svijet pošto sam pravo puno vremena uložio u, muziku koju sam, u, sam radio, onda sam se stvarno potrudio da, da napravim i nekakvu priču koja će ona, biti isto tako lijepa kao, kao što je i, ta muzika koju sam radio. Mm Ako, ako je neko može nazvati lijepo, meni je lijepa. <laughs> pa i meni je. Da nije, da nije verovatno ne bi sada pričali. <laughs> da, upravo Nego I zbog tog razloga to, to, je, to je taj vazduh. I onda drugo značenje ima zbog, zbog onog slova e, koje je okrenuto s, e, pa može biti vaz, e, vazduh, a može biti i vas duh, pogotovo zbog, zbog poezije koju sam radio, jer u to vrijeme kad sam iščitavao te, te, ta, onaj, te pjesme, ovaj, često se upotrebljavali, oni su u stvari uvijek govorili vas, vas, Onaj, i, i, to mi se nešto pravo osvidilo. Pa sam eto iskoristio istog perioda tu, tu, onaj, tu riječ vas, pa mhm. sam je spojio sa vas duhom, pa sam okrenuo to s kao dvosmisleno neko značenje da ima, pošto dolazi istog ali Aleksa Šantić, pjesnici Hercegovački. Da. Pre nego što krenemo na te pjesnike koje si koristio zapravo za svoje pjesme, moram te pitati, e, kad kažeš više da nema više tih ljudi, ako se vratimo u taj tvoj svet mašte, ta litica i dalje postoji negdje. Pa, ta litica može postojati iskreno bilo gdje. Ovaj, konkretno u ovom slučaju postoji onaj, <laughs> jedan dio, to je odmah iznad, eh, iznad moje kuće ima jedno brdo i često tamo znamo otići kad imamo vremena ja i familija i Cuko naš, tamo nema puno ljudi, u stvari nema nikoga i ima jedna fina ledinica na vrhu i prelijep je pogled i nekako sam ja sebe tu vidio na vrhu te litice i to, je meni taj nekakav moj vazduh bio kojeg sam ja pokušao ovaj, uhvatiti. Da, to je jedan intimni, možemo reći, slobodno božanski trenutak. Da krenemo malo na, na, na poeziju, na te pjesnike koje si koristio zapravo za svoje pjesme, ali prvo ćeš mi reći, koliko znam, e, taj album koji je objavljen još 2008. je li tako? Dakle, već pre četiri godine skoro, e, zapravo i nije tvoj prvi album. Nije, nije. E, prvi moj album je zvao se Kroz. Tako se zvao, imao je, mislim, šest ili sedam pjesama, nisam se sad siguran. Ovaj, tad je bila jedna fina, jedna luda ekipa samo muzičara, neki od njih su danas e, pravoslavni, neki nisu. Na primjer? Ovaj, su tada počinjali onaj, sve svoje korake. A, to su isto neke autorske moje pjesme. Ovaj, onda, onda, su, onda je došao album onda dolazi iz Lutkarskog pozorišta, taj prvi bosansko-hercegovački live stream, kako ga zovu. Tada je to bilo onaj <laughs> nemoguće uraditi, ali prijatelj e, je uspio nekako da napravi taj prvi internet live koncert. To mislim bilo 2003 godine, koliko se sjećam. Mhm. U Lutkarskom pozorištu i taj snimak isto zapisan i išto pane CD. Funkcija života u EMO se zove ovaj, pošto sam tada bio u, mislim, ja sam kompletan izgleda u e ali u tom periodu je e-mol stvarno dominirao, pa sam imao buma i, sam koncert nazvao Funkcija života u e pošto mi je e toliko bolan bio, jak, zajeban, lijep, onaj, <laughs> većina pjesama bila u e a isto tako mol je zajeban za, za onaj, pa sam, dok sam mlađi bio, dželio taj EMO, pa sam glasnice razvalio skroz i onda sam završio na operaciji glasnica <laughs> dobro nisi, do... dobro nisi završio sam... ko ovaj iz e, filma Rahmanjina, onaj Čajkovskog. Odličan film, odličan <laughs> film, mislim da se, ali se zvao Sjaj ili nešto tako. Sjaj, tako je, tako je, Shine. Odličan film, odličan film, odličan glumac. To je odličan film, odličan glumac, dobro nisi završio poput njega zapravo u filmu. <laughs> pa bilo je, bilo je bogenata. <laughs> bilo je bogenata, a često mi se desi, pošto nisam sad stvarno odavno u, muzici, više sam se bazirao na neke građevinske poslove, <laughs> ovaj, proživljavanju, puko, i ovaj, ali bilo je momenata stvarno kada kada je baš bilo teško onaj, fizički iznijet muziku i, i je <laughs> bilo za sebe par puta ili na bini ili, ili na probi. Na probi mi se jedno desilo da me zamalo nije srce prekinulo. Svirali smo, mislim, pjesmu Taram Tam i ovaj, bila jedna bas dionica koja meni posebnog značaja bila kad uputne i to me tako proparalo po prsima da sam se vrnuo, uništilo me to tamo. Tako da je bilo tih momenata ludila u muzici, česti su oni, jer ovaj, kad, kad radim, stvarno se zadava maksimalno u to, ono, skroz. I onda, jer ga često mi se dešava da čujem glasove, kad, kad, kad snimam, recimo 8 do 10 sati, Aha. i onda, onda imam osjećaj da je, da je neko tu, a nije da me neko zove, ali mislim da je to više posljedica, nije nešto da sam ja sada otišao daleko u, u toj muziku, nego mislim da je više posljedica slušanja 8 sati jednog istog tona i onda ti se vraćaju neke popratne, neželjene informacije, sad da li je to ludilo ili je, ili je vjerovatno zasićenost, nemam pojma, ali uglavnom nije prijatno i strašno je. Uf. <laughs> Dobro, i nakon ta dva albuma si prešao na treći, zapravo si se odlučio za vazduh, uzvrši tekstove uh, poznatih, poznatih pjesama, pre svega hercegovačkih pjesnika jeste, jeste. Kako si se zašto odlučio, aha? A u suštini krenulo je sve, pošto sam tada radio kao implementator kreativnih radionica sa djecom na muzičkoj kulturi u osnovnim školama. To sam radio jedno 4-5 godina i u časovima pauze sa djecom sam se malo zezo i onda obično nastaju najbolje ideje tada u tom trenutku opuštanja. Tako je nastala par tonova, par akorda koje sam napravio je za, mislim da je bila za njeni sine Ninova majka, jer sam pročitao taj tekst. Mhm. Radili smo neku brojalicu sa djecom, tada ona nije imala melodije Nini sine Ninova te majka i, ovaj, i ja sam nešto svirao na gitari i ovaj prijatelj koji je sa mnom bio Martin Njemac, isto profesor muzike, on je na klarinetu svirao. I onda je on zadao neku lijepu melodiju i tako je krenulo nije ni sin, ni nula te majke. Onda ja rekao, ajmo je odraditi, pošto ti isto vrijeme svirao sa mnom u bendu. Ajmo je ovaj pokušati odraditi, to pravo lijepo zvuči što se počeo. I tako mi ni sine ni te majka je nastala. Došao je Teo, zadao je neki čudan ritam, nenormalno težak za odsvirat, što je meni bilo pravo teško, da sam morao to vježbati, jer se fino slagalo. I ovaj, sa nini sine ni te majka počinje to sam odsvirao uh, u, baš na tom koncertu, funkcija života u E-molu, u mhm. Lutkarskom pozorištu i ovaj, Raja se, Raja se pravo svidilo. I onda su počeli da mi donose, u stvari supruga isto govorila zašto ne bi ovaj, uradio nešto, od, od, od to ide fino, onda, onda su, onda mi ona donijela od Antona Branka Šinića pjesmu koja njoj najdraža, jedan najdraži zavodnik i onda mi je e, Arma isto da došao i donio mi od se Šantića ne vjeruj i onda sam počeo <laughs> tako radbu. i kad sam vidio da to stvarno funkcioniše pravo dobro onda sam i ja izabrao se za suče par pjesama pa sam odavde Hasanbega Karabegovića uzio Džul Miriše mhm. i Džul Miriše me uništio totalno odlična, odlična pjesma i da, danas kad je slušao sam onaj, i tako, jednostavno sam tako krenuo, onaj, bukvalno iz, iz svojih sobstvenih nekih želja i želja mojih najbližnjih. Đul miriše Koji tvoje rujne usne male Đul uzdiše koji tvojem grudi miriše miriše Čul miriše mirisom uzdiše moje gonđelale koji tvoje rujne usne male karam gráne karamfile, rujniko pramene tvojich vlásí bujný. Čul ríše. koji tvoje rujne usne male. Čul uzdiše, going groove. muzičara, ko su ljudi koji ti gostuju na albumu? sam zvao ljude kao goste, zvao sam ovu eh, kao goste na perkusijama mm-hmm. i ovaj odradio super, super posao. Ovaj, zvao sam Teo, Teo Krilić, uh, isto je dobrim dijelom, onaj, mislim, produkciju radio odlično koliko smo tada imali mogućnosti da na tim elektronskim uređajima izvučemo zvuk ovaj, i svaka čas odličan je posao radio i sad tačno ne znam, bilo imaš, je tu još brdo. Imaš i Damira Imamovića na jednoj koji gostuje Damir, i pjeva. Da, pravo, Damir Imamović je... Damir Imamović, ja iskreno nisam znao za Damira Imamovića, mislim to je bilo prije šest godina. Mhm. Ja nisam znao za njega, ja sam taj album, dakle, radio godinama, stvaro, i onda meni supruga kaže, onaj, Jo, kaže, slušala sam momka u Avraševiću ubija kaže, bio idealan kad bi, kad mogu da pita da ovaj, e, barem jedan dio za ovo što ti radiš. I igrom slučaja, desi se, ja sam tada u Holandiji nešto poslom bio, i desi se da koncert Damira Imamovića odmah u mom povratku. I hajde idemo na koncert i Časpa iz Travnika je momak i on gaže, joj Mara, <laughs> isto priču koja idem i kada moraš upoznat za ovo što ti radiš, Damir bi odličan bio. I hajde on men, dođe Damir, kaže, evo ga, Mara je, kaže, daj me, pa pola ja tebe znam, slušao sam tvoje prije pjesme, super si, ono, meni bi bilo isto zadovoljstvo rada zajedno, je odlično, super, rekao, ima jedna ideja, i zovem ga, ja je bio na putu u Prštelj, i zove on mene, evo tu sam, hajmo, i dovedem ga ja u studio svoj, mali tu studiju, ništa nije napucano, ovaj, i pustim par pjesama šta bi njemu najviše odgovaralo i ova mu se najviše svidjela evo srcu mom radosti i onda je on tu stvarno zadao sebe pravo i odradio odličan posao. I ispala je preljepa pjesma. Ima tu jedna crta zanimljiva između vas dvojice, a to sigurno znaš, vezano je za Damira i za tebe, da i on svoje pjesme praktički isto tako iz nekih arhiva izvlači i eto, desi se tu i tamo da poneku i uglazbi, što si ti uradio zapravo sa čitavim albumom. Pa jest, ovaj, ja iskreno Mislim, pošto se tiče te veze Damira Imamovića i mene, e, ja za sebe ne mogu kazati da sam se dali, niti imam bilo kakve korijene, se da u sebi. Mislim, otac moj metli je slušao starogradske pjesme, mm volio je, volio je muziku, ali Sevdah nikad nismo nešto pretjerano, barem ja, slušao. Ovaj, tako da, da ne mogu kazati da sam ja sada sedalija, nisam, jednostavno sam ono što mi je tekst nalago po svom nahođenju i duši koji je tekst. Kad sam ga iščitavao, pričao meni, tako sam ja i muziku pravio i pjevao. A ovaj, dok je Damir s druge strane tom prišao, on je prišao iz čistog sjedaha i otvorio neko novo, neko novo polje. Ja za sebe to ne mogu kazati jer ja sam u suštini rocker ovaj, koji je uzeo da radi taj projekat i uspostavilo se da je to ispalo lijepo. I e sada, koliko tu i sevdaha ima, po meni nema puno, ali vjerovatno ga dodirujem nekim, možda je to, šta ja znam, možda je to podneblje, pojma nema. Vjerovatno. Ali ne, da, ne mogu sebe sad svrstati da ja stvarno nemam veze sa sevdahom. Pa- Nikad nisam, i dan danas kad dođem negdje na feštu, nešto kaže, ajde Mara, odsvira, evo Mari, ajde sad ću Mara odsvirati, ja sam przeznem sedam puta. Nemam pojma. Nemam pojma, ja ne znam, jer ja ne znam, a nisam to nikad ni slušao. Da, da. Možda sam podsvjesno slušao na radio stanicama dok sam se vozio, ne znam. Pa te, teško, teško je svrstati zapravo to što su ti uradio bilo gdje, mada iskreno ta, ta, ta žanrovsko svrstavanje muzike je meni zapravo najveće zlo tako da, a, apsolutno ne treba da se opterećuješ time, a siguran sam i da se ne opterećuješ jer ne bi nastavio ni da radiš da je tako. Da. E, nego mi reci, e, malo bi te vratio samo na, na, na ove pjesnike i na pjesme koje si ti zapravo koristio. Malo ćemo izaći, znači, izvan okvira, izvan okvira tvog albuma i muzike koju si radio. E, pa mi reci samo koliko su pjesnici ti danas prisutni pogotovo u Hercegovini. Govorim sada eventualno možda o nekim školama, na pjesničkim večerima ili bilo gdje. Koliko su oni danas zaboravljeni? Pa, oni se, oni se spominju, ali se spominju isto onoliko koliko se ispominju neke stare slike na zidu, kao pravo lijepa slika, pa onda ta slika ima svoju neku istoriju koja je nekom običnom tinejdžeru prilično dosadna, iskreno. Mhm. Ovaj, dok se, šta ja sad, mislim, ne znam, ne znam sam evo kako da odgovorim na to pitanje. Po Mostar, mostarska kultura ovaj, i te pjesničke večer, mi stvarno imamo dosta tih mladih pjesnika ovdje u Mostaru, međutim oni ovaj, su naravno pjesnici koji, koji, koji pjevaju svoje pjesme, stvarno mhm. pišu svoje pjesme. E sada oni su koliko sam ja upratio više otišli na poštovanje nekih drugih ili su im bili uzori neki drugi pjesnici, ne znam, svijeta, ne toliko ovi ovdje. A ovaj, s tim da moram kazat, jedino, sad ne znam da li je to zbog albuma kojeg sam ja uradio i pjesnika koji, koji sam ja pokušao opjevat, ovaj, jedino koliko mogu da shvatim da je klub Aleksa ovdje, Aleksandra Stavić, direktorica ovaj, World Music centra da stvarno poštuje tu tradiciju, ovaj, a sve ostalo je više onaj proforme radi, ako se obilježava godišnjica smrti Alekse Šancića ili nekog drugog pjesnika, obično je to proforme radi i se, u stvari ščita se par pjesama. Dakle, jedino što sam ja mogu osjetiti je bilo u klubu Aleksa se onaj, mhm. stvarno prilazi sa nekim strahom poštovanjem prema svim tim. E sad da ne znam da li je to zbog Aleksandre koja stvarno voli poeziju i koja forsira to i ne, ne znam. A sve ostalo, nemam pojma. Je, drago mi je bilo kad mi rodica rekla da je u gimnaziji njena profesorica kazala kako sam ja uradio jedan lijep album i kako sam odradio par pjesnika za koje bi oni trebali da da čuju i da rade malo više. I e sada iskreno da se mene pita, ne zato što je moj album, ali ja bi iskreno ovaj, volio da se neke od tih pjesama zavrte na muzičkoj kulturi ili u osnovnim školama ili u srednjim školama, što je da to sada dakle, izlazi iz cipela nekog uh, ili, ili, neke narodne muzike koju su oni do sada slušali, ali ne znam zašto je ne bi. Jer zadovoljstvo mi je bilo kad sam pustio E, Punici i Puncu, kad sam snimio album. Ide sad pjesma od Alekse Šantića, e, Ne vjeruj i ljudi pjevaju. Kako, kako pjevate? Pa u školi. Kaže, mi smo ovo recitovali u osnovnoj školi. Ustaneš se i recituješ od početka do kraja. Tako je. Dakle, to se recitovalo, to se učilo prije. Uzmi, uzimaš, šale, ne vjeruj, Aleksa Šantića pa me naučiš, te nastavnik i ti recituješ. Ja se frapirao, nisam veze imao. <laughs> zato, sam te, zato sam te i pitao sada to, jer znam da se ranije učilo sve to i da su ljudi, ono, klinci zapravo na pamet učili pjesme, pa čini mi se da sada to zapravo nije slučaj, da takvih ljudi nema u školskom programu, nažalost. Ne samo u Mostaru, nego bilo gdje. Da, da, upravo tako. Upravo tako. Ma mislim, došlo je vrijeme baš zato jer na početak priče se vraćamo i taj magični svijet vazduha i, i, i tog odlaska na planinu. Jer sve se vrti u tome, da, da, da, da sve što je ne i sve što, što, što, što nema veze s pameti je danas isplivalo na površinu i to se forsira i s tim se manipuliše, a u suštini je ljepota pravo jednostavna. Nema potrebe da se ti sada opterećuješ nekim glupostima kad nešto što je lijepo, lijepo je i ne možeš Dakle, kad nešto slušaš, ako se naježiš, lijepo je, utiče na tebe. Mislim, naježiš <laughs> zato što je lijepo, ne naježiš zato <laughs> što je ružno. Ovaj, ali fakat toga, toga danas nema, ljudi su, ono, ne kontam ni zašto je to tako, stvarno ne znam, ne znam, Na, izgleda da je lakše prihvatiti nešto što nema nikakve veze jer se ne mozga o tome, i onda ti uđe u podsvijest i zdravo nego onako što, što, što bi nešto možda trebalo i razraditi neku temu na pjesmu, tema, ideja se pjesma nekad radila, šta je pisac htio da kaže. Danas toga nema, mislim. Mhm. za te molim Ima jedna zanimljiva anegdota, koliko sam primetio, vezano je za tebe i Arsena Delića. E, vi ste trebali, odnosno nastupali ste zajedno u Mostaru, ti si mu bio gost na koncertu. Kako je uopšte došlo do toga? fapirao, pošto me momak, ovaj, mislim, znao sam momka, ok, pozdravljali smo se, ali nisam ono, nisam bio dobar koliko sad njim. Hajde, rekao, hoću, baš ti hvala, hvala, ponesi svoj CD, ja znam Arsena, pa ćemo dati Arsenu CD. Golema, hajde. I odemo ti mi stvarno na konci, u Sarajevo i fakat dođe on Arsenu, Jesse, Amere, Jesse Arsene i hajmo mi u hotel gore na razgovor, on kao njemu već rekao za mene, kao Mara je napravio odličan CD. I sjeli smo mi, kad eto ti Gavi, upoznao se s Gavi, pijemo kafu, sjedimo, priča je neka opuštena, lagana, vamo tamo. I govori meni Arsen, kaže, Amer te pravo nahvalio, ali daćeš ti meni sad CD i od sada, kaže, nema više nikakve komunikacije s Amerom, ako se meni svidi ova tvoja muzika, ja tebe zovem, i kažem ti svoje mišljenje. <laughs> Ja rekao, golemo, i to, ja rekao, hvala vam u svakom slučaju, evo vam CD. I prošlo je možda 10 dana, 9 i po najveće, vidim neki veliki broj na monitoru, kad Arsen, kažem, alo, slušaj, kaže Mariću, slušaj, kaže Mariću, znaš šta si ti napravio? I onda, <laughs> ja nisam mogu vjerovati uopšte, <laughs> nevzumnost. I onda mi je stvarno nahvalio, ono, i onda počeo razgovor isto k'o da, je, kod da sviramo zajedno, kod da smo u bendu. Ne mogu da vjerujem, nisam takav razgovor imao sa ljudima u bendu, ono, bukvalno svim dioncama gitara mi pita kako ćeš ovo na koncertu izvest, kako ćeš ovo, ova ti odlična pjesma, ovdje baš nisi najbolje otpjevo, ovo, kako ćeš iznijeti sve, kaže, ove gitare, sve instrumente, ko treba će ti čitav orkestar. Ja mu govorim, pa rekao, bek vokale, a ću nakrčiti dosta, pošto normalno nemam para da poplaćam to. Ovaj, pa ću probati, zada ću dionice bek vokalima, neko ne pjevaju to. Hajde, kaže, valja odlično. Ako ti ja kako mogu pomoć, zovi pomoć. Pa rekao, nemam pojma e, kakva je situacija sa, sa ovom diskografijom u, Hrvatskoj, loše kad je pravo to bez vizi da ti pomogne, niđe veze. I onda navodi primjer kako, kako kako i, i Gab ima problema i on sa, sa, sa mislim, danas niko ne kupuje CD-ovi, mislim, da se ne može živjeti. I uglavnom, razgovor se završi na tome, ono, ako šta treba. Međutim, Amer taj ide poslom u Zagreb i on govori, ja ću mu sjeti s Arsenom da vidimo, da, da vidim, bilo je htio koncert da napravi s tobom. I zove iz Zagreba, kaže, evo, Arsen, oduševljen pravo, hoće da napravi onaj koncert s tobom. I ja se frapirao. Hajde, rekao, I onda organizacija, i onda se pojavio jedno menadžer iz e, Banja Luke, isto preko Amera, Stanko Smoljanović, koji je obećavao kule Došao ovdje, upoznao se, on će organizovat sve, on će odraditi koncert i taj me čovjek izradi do gola. Ovaj, Dakle, većina troškova spane na, leđa moja i organizatora ovaj, drugog, tako da me ono izradio, baš me izradio <laughs> pravo, ko što te može menadžer izraditi. I to mi je u suštini bio i prvi menadžer, hajmo reći profesionalni, ako nisam ništa potpisao sa njim. Užas, katastrofa mi se tu desi. Međutim, Arsen dođe, odradi se koncert, Arsen se isplati, isplatim ja svoje muzičare, koncert prođe, okej stvarno bude lijep koncert i onda ovoga razgulim menadžera za sva vremena odjebi konju. I eto, to je ta avantura. Onaj, <laughs> sad sam si, bilo je tu još avantura, sam ja išao sa njim, išao sam po njega u Split na pa onda, pošto ja nemam puno veze kad se zaključavam muzici, pogotovo nema veze gdje vozim, pa smo zalutali među po nekim selima, smo se vozili onda ti je bila famozna ono, Arsenova, odličan si muzičar, pa si kurac šofer, vozili se pola pet sati. <laughs> Tako da je bilo stvarno uzbudljivo sad. to je sve bilo i prdo šokova, ali je bilo baš rokerski. Jel ti to dalo neku dodatnu energiju da još malo dalje nastaviš da radiš, pošto vidim da već četiri godine nisi objavio ništa? Jest. Hm? Pa, iskreno, ja sam ja jesam to što jesam, <laughs> ja u sebi imam tu energiju, samo je stvar logike. Da li ću ja da se potrošim ko budala, da uništim tri godine svog života radi, novog CD-a, mislim da, neću. Sada sam u fazi, nema, jer ja stvarno više, da, možda šta ja znam, došlo je drugo dijete, tako da nema teorije da ja tu, ja i nemam te energije više da uložim Mhm. I da se borim bez menadžera, producenata i svega, jer malte ne ja, supruga i, još par ljudi u komene su mi pomogli da sve uradim. A nemam ja te više snage, jednostavno meni sad treba jedna kompletna mašinerija ljudi, bukvalno jedan profesionalni tim ljudi koji će raditi stvari za mene. Da se ja pojavim, da uzmem gitaru i da počnem svirati, pjevati i da to ide sve svojim tokom. A do sada kako sam ovako radio, nema teorije da uletim bilo kakav projekat više tako. Da, mislim da ti je puno slađe to što si uradio tako na takav način i da ti je puno draže nego da je iza tebe bila čitava mašinerija. pa jest, jest, vjeruj me, ali <laughs> pa makar se to zaustavilo na ovome, zapravo neke, neke stvari nemaju cijenu i ne treba ih gurati ono pod, pod, pod obavezno pa nek ostane tako kako je, odlično je. Ne mogu jednostavno više sam, e, o tome se radi. Ne mhm. mogu jednostavno više sam biti zatvoren po 10 sati. Eto, to je to, meni bukvalno potreba neko ko će, ko će, ko raditi sa mnom i s kim ću dijeliti sve to. Ne mogu više sam. Mhm. Jesi ti možda razmišljao, jesi možda zateko, video, čuo nekoga novog, mladog kantautora kojom bi ti pomogao da iziđe na staze slave? Nisam, iskreno. Nisam me vode, ja ne mogu se pohvaliti s tim da, da sam sada nešto, da putujem negdje da, i, i, i da prisutujem koncertima, ali ovo što mogu da vidim i upratim ovdje oko mene, nema niko, iskreno, kome bi ja, za koga bi se ja naložio da mu pomogu. paha, nina lahte maika, nina lahte hius paha lahte. Santi mio pate prevario, pate prevario, priete benego tvoju majku. Shana Moru kovana, na moru kovana, kovala je tri dobra kolača. Tri kovača, tri godine dana, tri godine dana, jedan kuje, drugi pozlačuje. Treći gradi šipke na bešike, šipke na bešike, treći gradi šipke na bešike. Centar zapravo pruža mogućnost da radiš u tom nekom tehničkom smislu, da održavaš koncerte, da prosto budeš u toj nekoj mašineriji. Pa, Mostar kao Mostar, mislim, zna se da je Mostar poznat po tome, da ovako si imalo dobar u da te uvrti što Ovaj, potom je Mostar poznat. Ali, ljudi koji žive tu još uvijek ima par tih ljudi, dakle, koji su, koji su dobri ljudi, koji su mi pomagali i do sada, ovaj, i ne mogu kazati da ih nema i dan danas. potrebna je inicijativa s moje strane da pokrenim te ljude. No, međutim, došlo je vrijeme kada, kada više ne ljude vući na prijateljskoj osnovi, kazati im kako će sve nekad uroditi plodom i biti para, pa ću na njima platiti Jednostavno ne želim ni ja da se postavim tako jer kroz godine sam to tako radio. I neću više tako da postavljam ljude. Volio bi da imam novac i da zadam zadatke određenim ljudima, da ih isplatim i da krenemo raditi ovaj posao bukvalno s ljubavi. Eto, to bi volio. A Mostar kao Mostar je pravo teška sredina za i za upratiti nekog muzičara, kanta ili, ili bilo čega da bi ispio na površinu ili barem da bi ono da bi ti omogućili prostor ili novac za rad. mm To je pravo teško ovdje. Nekako je neizbježno pitanje ovaj, kada pričamo o Mostaru i o muzičkoj sceni uh, Mostar Sevdah Reunion koji jesu napravili komercijalni uspjeh pre svega koliko misliš da je to po tebi e, dobro za sam grad a koliko loše? dobro za sam grad, samo da se ne svađaju, brate. Ako je već Mostar i Union, sad koliko znam ima dva Mostar Srdar Reuniona. Pa to sad, i, će biti baš pravi reunion, jel? <laughs> pa ja mislim, to mi je smiješno. Drago mi je kad su tek izdali prvi album, draga mi je priča. Drago mi je to druženje njihovo tu, koje sam ja stvarno i odisalo to i muzičarima raznih nacionalnosti, što je to danas ovaj, vrlo bitno i zbližili se ljudi, ponovno je posle rata počelo se, dakle, život u, u, muzici, družice. I taj album prvi mi je pravo drag istog razloga i bilo je tu vjerovatno finih pjesama. Iako ja opet ponavljam, ja nisam nešto fan takve vrste muzike, ali ovaj, draga mi je pozadina kompletna tog, tog projekta i podržavam ga u svakom slučaju. A ovo sada, vala, te podjele, dobro mislim, kada dođe faza komercijalizacije, logično je da nastaju trzavice, sad koje su u njihovom slučaju bile, vjerovatno novac je u pitanju bio, kao i uvijek, ona, to je stvarno šteta. Ali mi je smiješno da sada postoji ta dva mostar se da, ono, to uviđe vezi. Kako stojiš sa Zosterom? Sa Zosterom znam ekipu kompletnu. Mislim, I oni ono- onome što rade. Mhm furaju, furaju svoj film, furaju ovaj, totalno svoj film. Ovaj, isto tako ka, mogu kazati da nisam fan te, te, te vrste muzike, pošto sam ja u olu, a oni su, oni su malo više sretni band koji pjeva o nesretnim situacijama <laughs> ili, ili socijalnim situacijama u društvu i ovdje oko nas u ovoj situaciji, ali pjevaju to iz nekih sretnih akorda. mm Dok ja nisam, ja sam još uvijek u nekome tužnom crnom molu <laughs> i, ona ne zna kad ću se iščupati iz njega. <laughs> ali ima možda, ima možda nešto što vas još dodatno povezuje osim jeli samog osim što se poznajete i što ste iz istog grada a, mislim njima je trebalo isto do ovog trećeg albuma popriličan broj godina jel to ono negdje u Mostaru izgleda lagano vreme teče, pa imači kada, što oni <laughs> kažu, jel? Yes, yes, yes. Ima se, može se, pa dve godine, pet godina nije bitno. <laughs> pa vjerovatno, ma to su sve isti problemi, to su sve isti problemi, kad će se ko naložiti, povući još par ljudi, hajmo, hajmo, hajmo, to je jednostavno tako. I onda nekad uleti neka donacija, pa se nešto može i odraditi. Sve se vrti u tom malom začaranom jednom krugu. Mislim, na kraju krajeva uvijek su ti potrebne pare da snimiš album. sada koliko ćeš dati sebe u to i koliko ćeš biti sposoban naći taj novac. Ja jednostavno nisam sposoban za pronaći novac. Mhm. A ovaj, i nisam okružen nešto ljudima koji su iste fili jednostavno eto kažem ti, naišao sam na jednog menadžera koji me ono Gary. Da, da, da. direkt. To su, to su menadžeri, da. Da više ne znam onaj ja bi najsretniji bio kad bi našao jednog poštenog, finog menadžera pa ono, koji cijeni moj rad i kaže e, sad ćemo tu tvoju umjetnost staviti na pravo mjesto, podržati je. I idemo furat, međutim to je pravo teško. Mm. Kaži mi, sviraš li uopšte posljednje vreme? Pa sviram sad kad je ovaj, baš kad nas je snijeg zatrpao, imao sam vremena u svijeću da, onaj, da uzmem gitaru opet ruke i sam da u suštini nije umrlo to da ima to, mm -hmm. tog umjetničkog duha i da će to da biti. I odmah automatski sam dvije, dvije pjesme načio, onaj, <laughs> koji mi se pravo sviđaju, tako sam mislio i ovu snimicu ovom. Međutim, uspostavilo se da je ova, sad neka treća, svidjela se isto, a idi mojoj i, i, i, i ovi, i da ćemo nju snimiti. Ako Bog da, nađemo neke financije za to. Dobro, ima, ima nade ima rade. Da, jesi uspio negde sa albumom, pre svega mislimo o koncertima, da izađeš izvan Mostara, Bosne i Hercegovine? Pa svirao sam, e, svirao sam u, u Sloveniji, Slovenci su me upratili na internetu, možda misli to. Da, Slovenci, pa to mu dođe kao da si u Bosni, mislim, da, <laughs> to nekim drugim. Slovenci me, upratili me njihovi e, društvo pjesnika Slovenije, me upratilo i ovaj, na internetu iskontali su te godine, to je bilo prije godinu dvije, ja mislim, uh-huh. davali su nagradu Dželadu Karahasanu i onda su upratili mene da sam ja radio pjesnike i da je to bio idealno kao iznenađenje Karahasam Karahasan, ćemo Sanela Marića Maru ovaj, da otpjeva pjesme koje je on radio za pjesnike, dakle muziku i to je bilo stvarno predivno, ono, duše razgulili su me, svirao sam istu noć jednu noć sam svirao tri koncerta u, u, u, trajanju od tri sata. Iz jednog stage na drugi, pa u pećinu, pa iz pećine na treći stage. Tako da je ono, ali je bilo odlično, ono, bio je vrh Slovenije, predsjednik, premijeri, čuda, baš je bilo fino. Mhm. A, I onda se desi još par koncerata ovdje u Mostaru, strane Aleksandra Pisavić, koja je stvarno ona još uvijek forsira i, i moj rad i, i vazduh i mene kao umjetnika u svakoj mogućoj prilici. I to je jedino, a imao sad neki pregovora Sarajevo, neki koncept, doduše tamo sam imao promociju albuma, što je bilo dogovoreno sa izdavačem Bajbukom, oni su odradili to, tu promociju u Mostaru i u Sarajevo i to je u suštini sve. Šteta je što vazduh nije nikad zaživio ono što je trebalo da zaživi. Da se to prezentuje ljudima, a to se nikad nije desilo. Nagradno pitanje je koja rijeka protiče ispod Mostarskog mosta. Slušali smo, evo, 40 minuta Sanela Marića zvanog Maru. Zaključili smo sa ovim što upravo ide ispod mog glasa, pjesma koja se zove Rijeka. Ajde, da vam pomognem, odnosno, glupovo je pitanje. Jedna jedina rijeka. Neretva. E, mi ćemo nastavku kupeka malo se baciti na prljavi bluz. Pre nego što se bacimo na prljavi bluz, poslušat ćemo jedno od gošća ovogodišnjeg Mostarskog bluz festivala. rekoh, jedna od gošnje ovogodišnjeg blues festivala, odnosno desetog po redu Mostarskog blues festivala je i Josipa Lisec. U nastavku Kupeka slušat ćemo Orhana Maslu zvanog Ohu koji će nam otkriti tajne vezane za ovogodišnji blues festival, ali prvo da čujemo jedan poznati glas. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera deseti po redu festival, eto, došli smo i, i, do toga. Deset godina upiremo u to, borimo se i evo, napokon smo tu. Rekli smo sami sebi da ćemo deset godina da kopamo, pa, e, pa i tako je tačno i bilo, evo. Ja, da? Pa, da. To, se baš zove kopanje. Pa u, u našim uslovima 100% kopanje, obzirom da ja mislim, po mom iskustvu, a mislim da je to iskustvo i drugih ljudi stvarno koji pokušavaju nešto ovdje u, u gradu i u, i u državi, a ja rekao bi u regionu. Ovaj, rijetko ko je nekako miljenik, ne znam, državnih tijela pa da mu, ovaj, da mu odobre neka veća sredstva koja, mislim, znaš šta, na kraju čovjek počne da se osjeća kao, ne znam, zbog čega, znaš, ono, još se zoveš zovemo se Mostar Blues Festival, a mislim ono kao upućuje odmah da je to neki gradski festival, kao što jeste, mislim mi ga tako i vodimo. Ali ne znam baš koliko sluha nalazimo u, u, u, u, u državi za, za, za, znaš, nekad se osjećamo kao, kao prosjaci neki, kao da dođeš tu, ne znam, ono, nekako oni djeluju na način da razmišljaju kao, ok, ako imamo nešto viška novca, onda stavimo u kulturu. Znaš, kultura po njima ne može biti neki ne, daleko od biznis plana, a ne od, od, od nečega što, mislim, ono, čovjek se sastoji opet od neke kulture, jel, ne možeš samo da radiš, ideš na posao i, i to je to, mislim, moraš nekako da se i duhovno opustiš, zabaviš i šta ja znam. Ne, ne, se uglavnom duhovno opuštaju, ako to možemo nazvati duhovnim opuštenjima uz TV, a jasno je šta se na televiziji nudi. Opa, ja se ne bi složio da je na TV u duhovnom <laughs> uopšte. Ovaj, TV je, mislim, ono, čista informacija koja ide u glavu i tačno kao da znaju u koji pretinac čak ide u glavi i kada se ta informacija vadi i plasira. I ja, ja slabo vidim da je to pozitivno. Većinom, većinom se te informacije vade kada u principu njima trebaju glasovi ili nemam pojma da nešto da, da, da nešto naopako krene, ja mislim naopako po nas normalne ljude da kažem, u stvari ne znam ni ko, ko sam ja opet da kažem ko je normalan, ko ne, ali da, neki sistemi jel, koji su prihvaćeni kao zdravi, kao zreli. ja mislim da, ne znam, balkanske države, ex-Jugoslavija, e, ne znam baš koliko pratite zdrave sisteme. Mm. Pa od toga ste bili svjesni sigurno pre 10 godina kad ste kretali. Odakle ta energija da se deset godina čekića i kopa? Pa još to je, to je u stvari umjetnost svega i, i, i, i prava blues priča na kraju krajeva. Ovaj. Ja, ja, ja isto tako, sad iz ove tačke kad gledam, stvarno ne znam pravi odgovor, ali, ali znam jednu stvar. Da smo, on, smo mi Hercegovci pravi tovari, pravi magarci, pravi uporni ljudi koji jednostavno ono, nešto žele i samo idu naprijed i, i, i, i dođu do toga ono, neću reći pod svaku cijenu jer stvarno nismo ono radili to pod svaku cijenu. Mislim da smo da, smo možda ovaj podlegli nekim pravilima ili nekim ponudama možda bi prije došli do nekog bolje kvaliteta. Ovaj mislim kvaliteta kao kao tačno, da, da možda imaš bolji bend ili nešto, ali onda bi to bilo u, ime nečega, u ime nekoga. Ovako je nekako to zadržalo ono istinsku kulturološku u principu stvar. Znači, Blues Festival je, je, je pomenik koji, evo sve više opet živim u Mostaru, ovaj neki, neki komad svijeta koji je, koji je urban, koji je, ne znam, ono, zreo i gdje, gdje, gdje ljudi žive zajedno bez, bez nekih E, bitnosti u nekim razlikama, naročito, ne znam, nacionalnim ili, ili pripadnosti grupi ovo ili ono, jel? Tamo gdje se sve dijeli u principu. Mm Tako da sam, mislim, ja sam lično stvarno ponosan da smo uspjeli da izgradimo, da, da, da opstanemo i da izgradimo nešto tako. Posle ovih deset godina, sada ono, baš e, cijelom organizacijom, timu je srce veliko baš upravo zbog toga, jel? Mhm. Ajmo onda pretrčati malo na taj deseti blues festival da vidimo ko su sve izvođači. To je od 18. do 21. jula, je li tako? Pa da. U principu 18. jula je neka uvodna večer. Mhm. E, tu, tu radimo, tu uključujemo lokalnu zajednicu. To su klubovi i barovi gdje ovaj, ima auditiranje muzike, blues muzike, ima živi nastupa, dakle pokrenemo u principu Mostar koji je mali grad, to je grad sa 100.000 stanovnika, još politički podijeljen, da kažem, ovaj, i nekako Mostar baš zaživi u tom periodu. Na svu štetu, Mostar je turistički grad, a, ovaj, a mislim da je ovo, u stvari, ne mislim nego znam, 100% govorim, da je ovo jedini festival u toj ljetnoj sezoni kada je turizam najveći jedini festival koji e, privlači domaće i internacionalne posjetioce. <laughs> Ovaj, znači, pored ovog Mostar Blues festivala imaju još i skokovi koji se isto vodi kao kulturni događaj zato što je, mislim, 450 godina već traju skokovi, mhm. pa se smatra već kulturnim događajem, jel? Ali, ovaj, ali to je, mislim, ipak sportski događaj, da kažem. Tako da e, ja ne znam, e, fakat ne znam šta uopšte grad u stvari ima za svoje planiranje, za budućnost. Jer ako misle da zadrže neke turiste i sve to čemu se non stop priča kao ok, turisti dođu tu, pospase se, a odmah idu, pa dobro ono, šta im nudimo? Mislim, tako da festival, nudi upravo to, da, oni tu dođu. E sada, dakle, 18. smo uključili lokalnu zajednicu, izvijem što sam malo odšao od pitanja. Ja sam mršavi pas Ostavljen od gospodara Poznam svakog od vas Moja sjećanja su bola i stara Svakoga dana ona navrati Da me kroz san vodi Tad počinjem u groznici drhtati I novo prokletstvo se rodi pričamo sebi i onako me niko ne razumije Čuvaj se zato bestije ove Bestija se život zove centru Pavaroti i e, uvodni band je The Balls. Znači oni su Izraelci i Njemci. Vrlo, vrlo, mislim, ono, karakteristična kombinacija, naročito za nas u Mostaru, koji smo eto nekako ono, kao politički razvojeni, ovaj, Izraelci i Njemci, mislim šta drugo može biti nego neko opet ono pružanje ruke i koliko kultura samo može da izmiri neke stvari iz prošlosti, mislim, vrlo simbolično za Mostar. Mm ovaj, iza, iza, iza njih su je Ray Bailey sa svojim bendom, e, klasični američki e, blues, e, crnački blues da kažem, on jeste iz Los Angelesa, otac poštar, vrlo siromašna familija, majka svirala saksofon, ovaj, on je imao problema sa drogom u svojoj prošlosti kao klinac, Međutim, njegovi prijatelji su ga izvukli na neki put, on odlično svira gitaru i dolazi sa svojom ekipom i pogledat ćemo to, dakle, kao, kao headlinera 19. u muzičkom centru Pavaroti. Mhm. Sutra e, imamo, sutra selimo, sutra da selimo na sportski centar Kantarevac, što se već dvije godine pokazalo da Blues Festival jednostavno mora da seli iz malih prostora zbog e, velikog odaziva publike i interesovanja i tu noć otvara šahte raki ili ljuta rakija, ovaj, band iz Turske, iz Istanbula. E, oni su oni su na, mislim da je ATV jedan u Turskoj, taj nacionalni kanal gdje sviraju kao oficijalni orkestar za neki njihov comedy show, izvijavam se, ne, ne, ne, ne mogu baš da se baš sjetim imena tog lika koji je njihova kao super zvijezda u tom stand-up komediji. Mhm. ovaj, iza, njih je Josipa Lisec. Interesantno je da Josipa Lisac nije bila u Mostaru sa e, svojim kao cijelovečernim koncertom od 89. godine i to u kinu Partizan. <laughs> Dakle, ono, za nju vlada baš ogromno interesovanje i mislim da će tu ono da dođu i sve generacije i, i koliko već sada nešto vidim, sve žene čini mi se. <laughs> grada Mostara i okoline. Ovaj, uh, ona je, Josipa je bila dva puta u Mostaru eh, u ovom međuvremenu, ali je svirala nešto, dolazila je mislim samo sa eh, nekim duo ili trio varijantama na dodjeli večernjaka ili ovako nešto svirala dvije, tri pjesme. I mhm. tada su sale bile pune jer su ljudi bili očekivali eto i te dvije, tri pjesme, jel? Mhm. ovaj, I tako završava druga noć. E, preko dana i uvijek u uvodu festival, uvijek ti barovi e, koje ove godine imamo sa ožiskim i Ožiško Kornesi zovemo, e, će biti kao uvodi sa nekim lokalnim izvođačima, bendovima i, ovim auditorijom koji je preko cijelog dana blues auditorijom u, tim klubovima. Mhm. Ovaj, treći dan je vrlo interesantan, to je zadnji dan, 21. juli i tu, tu noć otvara Eh, tribute to Zizi Top. Ovaj, to, je, to je band iz okoline Mostara, su se stvarno potrudili sa svom tom kostimografijom jer su naručili to ovaj, iz Amerike. Izgledaju odlično i sviraju stvarno odlično, zovu se Lagrange po, po, po, po, po Top pjesmi. Jel? Ovaj, iza, njih, eh, iza njih su Mike. Mislim, Mike smo mi imali već tri puta u, u raznim varijantama. Bio je to bare i plaćenici, pa su bile majke kad su se ponovo opet spojile ispod starog mosta kada smo bili ovaj, mislim da je to bio šesti blues festival. I, i, i, i bili su godinu kasnije kao majke kada su imali Amplak koncert. To je stvarno bilo odlično. To je bilo u muzičkom centru Pavaroti. To je meni za, za, za 450-500 ljudi. Ali to je bilo toliko užarena atmosfera, ono, stvarno. Ove godine imamo, znači sa novom pločom, imamo ih u nekom opet novom ruhu, jer je Bare opet mijenjao nešto unutar majki. Mislim da je to ljubiteljima majki poznato. Ovaj, e, I poslije majki je špica, stari Dr. Phil Good, stari band još 70-ih, ovaj, britanska scena, neki punk, blues, rock, ne znam kako više da to objasnim oni su stvarno odlični. Mislim da su i u Beogradu ovu godinu isto. Ili su ili su stvari u Pančemu ili ovako negdje, mislim da sam vidio negdje neke najave. To bi u principu oni završavaju i sa njihovim nastupom je, je kraj festivala, dakle, dana. Mhm. A reci mi malo više o tom prvom danu, od tog 18. jula, da li su tu planirani nastupi eventualno nekih lokalnih bendova? A mi imamo Festival planirano podržava i, i, i, i mlade bendove i, naravno lokalne bendove, jel? S tim da smo ovdje u pregovorima jer e, želimo ovu godinu nemamo, mislim prošle godine nekako nam je navika bila svih godina da imamo te bendove iz regiona, ne, bend iz Srbije, bend iz Hrvatske, bend iz, mislim, i ove godine imamo evo dva iz Hrvatske, iz Srbije nemamo nikoga i to smo sada skontali u principu prije nekih desetak dana. I obzirom da radimo tu uvodnu noć, onda smo ovaj, odlučili da hitno u principu nekoga pronađemo. Ovaj, tako da sada trenutno razgovaramo sa, sa par ljudi, ali mislim da, da ćemo se bazirati na tipa neki one man show ili, ili barem neki duo ili nešto, to su mali prostori ti klubovi. Mostar je u principu malo mjesto koje je koje je tako nekako tijesno izgrađeno i vrlo simpatično, ali e, nema baš nekih puno velikih prostora, jel? Ovaj, tako da, ali sigurno ćemo imati nekoga isto iz Srbije i isto tako tražimo nekoga iz Crne Gore. Ovaj, i bio sam isto sa par ljudi u nekim kontaktima, malo su, kombinacije su, jer e, prosto je bendovi, bendovi su sudje, njih pet, šest. I ovaj, to je, e, mislim, to nije problem, ali je, ali je sa jedne strane hoćemo malo da izmijenimo koncept, hoćemo da ta uvodna noć nekako bude više, e, ne znam, face to face sa, sa, sa, sa publikom, da se ljudi u principu više druže nego da dođu i gledaju na binu i gledaju prema bendu, jel? Mhm. Nego da je nekako više, da ima tu malo interakcije i šta ja znam, nekog e, bližeg aplauza, ajde da kažem ovako, ne znam kako, koja, koje pravi. tih deset godina, ono, da li postoji neki koncept da se i u tim festivalskim glavnim danima eventualno pronađe neki mladi kantautor blues orijentacije, pa i na taj način da dobije neku vrstu promocije, nastupajući čak i kao, nazovimo to, predgrupa nekom značajnijem imenu. Pa da, da, 100% da, pazi, sad ću ti reći, kroz prošlu godinu je odličan primjer. E, Bend je bio iz Makedonije, oni su došli samo inicijativno, bukvalno, znači, uh, se zove Sale. <laughs> oni je mene zvano i rekao, oha, mi dolazimo na festival, daj nam neki termin, nije bilo koji, ja dolazim sa, sa, sa, sa bendom i mi dolazimo sve o svom trošku i samo želimo da sviramo tu. I meni je bilo kao, ok, znaš ono, čuo sam ljude u redu, sviraju kavere, imaju par svojih stvari, i hajde, našli smo im neki termin ovaj, e, u, u, uvodnu noć, e, mislim da pred predgrupa ili ovako nešto, Ani Popović. I oni su izašli čovječe, oni su to odprašili ludilo. Ben se zove Crossroads Blues Band. Mhm. Stvarno odlično, je. I ovaj, i, i sada mi smo razgovarali koliko imaju koncerata i ovako i onako i on baš nije bio nešto presretan sa sa koliko su bukirani, da to može bolje i sve to. A oni, kada su se vratili posle Blues festivala, dva, tri mjeseca, ovaj, negdje kasnije, onda mi piše kao, e, oha čovječe, znaš koliko smo koncerata kao uboli, zato što smo svirali tu na festivalu, znaš, ja mu govorim kao, super sale, drago mi da ti je to pomoglo, mislim, svima vama, ono, odlično ste band, stvarno, znaš. I on mene, mislim, ono, i dan danas, još čovjek se, mislim čovjek je došao tu sa familijom, desilo mu se da je tu i mislim ono začeo dijete, razumiješ, da bluze festivalu. Pa mu je onda bluze festival postao jedan način ku. Ovaj, što se danas zašto isto razgovarali da su se šalili na tu temu. Ovaj, mislim, ono, stvar je stvarno odlična, znaš, ono, da, da, su, da su oni su sada negdje imaju pet puta više nastupa nego ranije, što automatski dokazuje tu, mislim, to što me, što me pitaš, da li, da li nekome pomaže. I to nije jedini primjer. Još par ovdje lokalnih bendova kojima se to desilo isto. Bend iz Splita, čini mi se da se zove Shake, e, Chicken Shake ili ovako nešto. Da su, da su bili, oni su postali negdje od ranije, ali su nešto zatajili i poslije festivala im je godina dana bila kao ono super bukiran. Mm to, to, ima svoju priču, ima svoje mjesto definitivno. Ovaj, da, da, da, da festival naravno Mislim, daje neki, daje neku biografiju čovjeku i, i, i neki položaj gdje, gdje drugi ljudi i klubovi preko zime, mislim, ga bukiraju, jel, našto ljudi koji se bave samo muzikom, Mislim, to njima tačno je to šta, njima treba, jel? Da, pa da, najbitnije je zapravo da im da šansu. Da, najbitnije je da im da šansu, upravo tako. Ali, e, vidi, postoji, postoji sa druge strane, nešto budem crn, stvarno, ali postoji sa druge strane mnogo ljudi koji opet to ne kuže. Znaš, oni, oni misle da, da uspjeh koji je rezultat uspjeha, u stvari novac, da to treba da prati e, jednog umjetnika, izvođača već od prvog dana. A mislim da je to fakat nemoguće. Ono, znam dobro što sam prošao u svom životu od 16. godine, mislim, ono, radio sam svašta i bio sam sa, sa, sa, sa svim nekim i poznatim i nepoznatim ljudima i znam dobro kako je karijera Dubioze kolektiv išla od samog početka, pa mislim do sada znam koliko se ulagalo u to, koliko smo, koliko smo bili spremni da idemo naprijed, koliko je bend i sada spreman da ide naprijed i da, i da, da radi na toj promociji sebe. To, to, toga realno nikad nije dosta, znaš, i to, mislim, ono, nemam ljeno šta preporučivati ljudima, ono, mislim da jednostavno e, to mora biti tako non stop u životu moraju postojati moraju, moraju postojati momenti kada ulažeš sebe i, i ne mora e, nije moguće da, da, da novac kao rezultat bude non stop prisutan dakle postoji mnogo drugih stvari koje treba izgraditi da bi onda novac pa u principu dolazi sam po sebi druže kad se ti izgradiš razumiješ mislim to je ono na, to ne treba gledati odmah u prvom planu u većini je zapravo prvi plan ono gitara i trebe, jel? <laughs> gitara i trebe su stvari odličan, plan za početak, razumiješ? <laughs> Mislim, ono, kad si mlad i šta ja znam, kad te nešto brije, onda, ako imaš nešto, nešto što te gura naprijed, neka bude to, znaš. Mislim, mladim ljudima obično nije novac, što je odlično. Trebe, šta fali u tome, mislim, super stvar, ono zainteresiran sam i da. <laughs> Tih deset godina festivala sad pretpostavljam da već možeš da pričaš i o nekoj izgrađenoj publici, što stalnoj, što nekoj nestalnoj. Ko su ljudi odakle zapravo najviše dolaze na festival? Pa da, e, ovaj, ovako, Mostar Blues Festival e, je stvarno imao neke hm, Ja znam prvi, prvi par godina, prve dvije, tri godine. Festival je imao možda publiku od 150 ljudi, 200 ljudi i većinom su tu bili, to bili lokalni ljudi i nešto ljudi koji su u dijaspori koji dođu preko ljeta e, pa kao podrže nas i, tako to. Onda je to krenulo da bude sve kao sve masovnije i masovnije. Ovaj, ja ne znam da li je to specifičnost baš Mostara ili je to svugdje negdje oko, možda sam u malo specifičnije. Znači, na ono, Mostar Blues Festival postoji već 10 godina, ali i ove godine će većina ljudi lokalaca koji tu žive u principu doći na Josipu Lisac, a ne na Mostar Blues Festival. Ne zato što njima smeta Mostar Blues Festival, daleko od toga, nego jednostavno, znaš, Mostar je specifičan, ovdje se, ovdje kad ideš u bar, ideš u ideš u, u mislim, po nadivcima, ideš u fute, ideš u hane, ideš u džoke, ideš, znaš, ne ideš u, kako se bar u principu zove, nego ideš tamo gdje, ideš kod tog gazde koji taj bar drži. Sad ne znam da li je to zato što smo mi malo mjesto, mislim, a opet sto hiljada ljudi nije baš toliko malo, mislim, nije, jer je nije na, na razini nekog malog gradića koji ima 50 hiljada. Mhm. Ali ova, jednostavno je to tako, znaš. I onda smo sa tom publikom u principu uvijek deverali, ali jedna stvar je, jedna stvar je sigurna. Mostar Blues Festival je najviše posjećen od strane e, ljudi i publike, koja je u, nekom životnom razdoblju iznad 25 sigurno, ja bi čak rekao i od 30 pa gore. Jer to, nekako, takav je u principu i program, ipak je tu, znaš ono, program, program, mislim, e, je fakat nekako potkova nekom starom školom, da nazovem. I, i, to, i toj generaciji u principu ima smisla, znaš. Mhm. tako, da, to je naša publika. Što se tiče sada omjera, koliko internacionalaca, mi svake godine imamo sve više, obzirom da imamo već od prošle godine smo u stvari prvi put uveli ovaj, online prodaju karata i onda imamo puno bolji monitoring i, i rezervacije na te karte i sve to. Tako da e, je ispalo da je negdje oko 40% čak publike Mostar Blues festivala ne rezidenti Bosne i Hercegovine. A od toga sigurno od tih 40%, dakle unutar toga je 50% neki, hajde da kažem, dijaspore, a 50% je baš ono, mislim da su, ne znam, Holanđani, Italijani, Francuzi, Njemci, Amerikanci, Česi, Poljaci, sad nabrajam ove, odakle znam da su se karte kupovala, sa, mhm. sa, sa, sa njihovim tradicionalnim imenima, da kažem. Ovaj, tako da to, to postaje strašno i interesantno, jel, dobro, tu je blizu, mislim, blizu Mostara i Makarska i Dubrovnik i naša kampanja ovaj, je isto tako tamo, pa vjerovatno dosta ljudi koji su dole, mislim, na, na, moru u ljeti na imaju neki, većinom je to, nema baš nešto puno koncerata. Mislim, ja znam kako Dubrovnik, odlično znam kako Dubrovnik živi i kako, malo tu zna biti dosadno, jel? Tako da, da, da, ti ljudi uzmu naravno i šansu da dođu do malo većeg grada, da, da neki život tu i onda im je Mostar je tačno na nekoj tromeđi da kažem, gdje ono nekako svakome je blizu, iz Dubrovnika, iz Makarske, iz Splita manje više sada kako je autoput došao od do Mostara. Tako da je, da je sve u principu izvodivo. Jel? I naša publika je stvarno šarena. Koliko, i, i država zapravo prepoznaju festival kao nešto mm, s čim bi se Mostar mogao dičiti, ajde možemo slobodno tako da kažemo. E, pre svega uzevši u, u obzir i to o čemu si ti naravno već pričao, a to je ta i podeljenost samog grada jer je to negdje možda zapravo i prva asocijacija pre svega građanima ovdje u, regionu, prostoru bivše Jugoslavije, kad se spomene Mostar. Ne govorim sad o onoj grupi ljudi koji su čuli i za festival i za i za Zoster i za kulturni centar Abrašević, takvih ruku na srce nema puno. Da, da, da, da. Pa ovako, ajde da ti, da ti ispričam jednu kratku priču. Šta, mislim, imaju komšiju koji je, koji je stolar, e. I bila je nedavno u nevesnju Nevesnje, Republika Srpska je od Mostara možda nekih 30 minuta vožnje. I ovaj, mi kao narod, mi funkcionišemo potpuno normalno. Znači, meni je i Nevesnje moje i, i, i zapadni, istočni Mostar i, i široki i grude i sve to. Međutim, te tenzije se stvaraju u principu na nivou tih državnih tijela koje upravo da kažem, ono, žive od toga da nas drže pod nekim nacionalnim ključevima, pod ovim ključevima i onim ključevima, uglavnom to sama da Riješ govori, to su uvijek ključevi. Ovaj, dakle, i postoje i čim imam ja i ključevi. <laughs> E sada, ovaj, taj moj komšija je bio nedavno u Nevesinju i radio kod e, čovjeka gore neko stepenište, nebitno, i ulazi njegov klinac od tog gospodina gore u, u nekoj rokerici jakni, i ovaj moj komšija, pošto isto, mislim, dolazi na festival i šta ja znam, mislim, neki je rocker, ali da kažem da je to, rok je kultura življenja isto tako, jel? Ovaj, prepozna Klimca, mislim, prepozna ga da je, da je iz ove neke naše branše i kaže mu kao, e, šta ima, ono, kakav si, pa kako ovdje život u nevesinju, jel ima nešto, znaš, i klinac govori, ma nema ništa ovdje, ovo je rupa, znaš, ono, niko, ništa, ne, nikako nas ne zavaljaju, ničim imamo mislim nikakav je život, znaš, za mlade. I naročito za tu grupaciju, jer teke su, jel, pretežne. Ili ako vjerovatno ima jedna ili dvije u ne može biti puno malo i mjesto. I kaže, ovaj, Eso, pa ideš i dole u Mostar, imaš ovaj blues festival u toku ljeta. I kaže, klinac, e, kaže, već pet godina idem na festival. Kaže, ovaj, odem, prodam, uzmem, uzmem motornu piju, nasjećem kamion drva, prodam drva i odem sa ekipom, kupim, kupimo karte, nas trojica i odemo na festival. I to mi čovjek ispriča. <laughs> Mislim, hoće, ovo, ovo govori koliko, koliko ne mogu u principu da zadrže to, to naše druženje koje je međunarodno. Ja sam automatski tražio broj klica da, da, da mu kažem da ono, oni i njegova ekipa imaju karte za ovaj festival, ono, 100% ne mora prodavati kad drva i bit će mi čast, stvarno ga ugostim ako, ako, ako još to napravi da još više njih ovaj krene prema festivalu, super, razumiješ? Mislim, možda kažem da, da između naroda nema nikakvih tu e, prepreka da se, da se druže i da dolaze zajedno. E, kako država to vidi? Znaš šta, grad Mostar, e, grad Mostar ulaže nešto u festival. Ali sad sam, e, mislim, ne, bi da pričam stvarno o, o svotama, ali to, ali mogu reći na ovaj način sa e, svotom koji ulaže grad Mostar u, kompletno u, u, u kulturu u toku godine dakle e, za događaje je iznos e, sa kojim ne možeš da ne možeš realno ni Josipu Lisac sa, sa porezom da platiš, ono, što nije neki ušte veliki honorar stvarno. Dakle, to je stvarno smiješno. A prije 20 dana sam bio u Luksemburgu, i razgovarao tamo sa, sa, sa, sa ljudima, grad Luksemburg ima pet gradskih festivala na koje, na je ulaz džaba i na svaki troše dva miliona eura. Ej, molim te, pa čovječe, znaš koja je to razlika, mislim? Puf, i imamo mi pomoć i eh, imamo pomoć ministarstva, federalnog ministarstva kulture, Pomoći civilnog ministarstva ako, ako se skupi vlada i izglasa se budžet, evo što se izgleda desilo mhm. prije dva, tri dana. I non stop povisimo o njihovim šprdanjima, da kažem, njihovim svađama i nekim njihovim, ne znam, igricama i takvim stvarima. Znači, kod nas kad je politika u svađi, ništa se, sve je zakočeno. Ni, ništa drugo ne može da živi dok oni tamo ne riješe to. Dakle, ono, potpuno je nenormalno to postavljeno automatski su svi prioriteti na nekim njihovim zavrzlamama, znaš. uh Ja sam u festivali u principu vrlo nezadovoljan koliko se, ja ne znam, možda, možda čak njima i smeta to što se mi družimo ovdje svi zajedno. Mislim, e, vjerovatno smeta. Ja, ja, ja stvarno ne znam šta je, šta je, je drugi ovaj, šta je drugi razlog, jel? Ali, apsolutno, mislim, to, to, ono, to će me najmanje zakočiti, ono, stvarno, razumiješ? Ja, ja, ja ću i, i, tim koji organizuje, mi idemo druže poslom, pa ono, tamar, majke mi moje. Jer, jer dru, drugog odavde nema. Ja, ja nisam naučen da, da, da, ne volim, a načite ne da mrzim. Ja nisam naučen ni nekakve podjele, znači ono, i, i ne može to tako funkcionisati. Ono, jedini, ključ koji otvara vrate, da više skinemo tu bravu i u stvari da smo svi zajedno. I to je to, mislim, ono. To je, to je, to je bilo vidljivo 50 godina. Ne znam šta sada izmišljaju neku toplu vodu, ono, ovi zadnjih 20. Da. Pa zbog svega toga što si sada napričao, tim više i značaj tih 10 godina puno veći nego što bi možda bio u nekoj normalnijoj situaciji treba vam skinuti kap. Pa ne znam, to da sad skida, kao ne treba niko niš, ništa, ništa skidati. <laughs> Ovaj, ja, ja, ja samo, meni je, ja, ja se fakat nadam da će se neću reći promijeniti vremena, mislim, nadam se da će se promijeniti vremena svakako, ali to se neće desiti samo od sebe, da se razumijemo, znači, sve dok ljudi budu šutili, dok budu zadovoljni sa ovim i misli da je onaj dole budala koji protestuje zato što mu je loše, promijeniti se ništa neće. Kad se to promijeni, kad se promijeni malo i, i pristup ljudi, ja mislim da to mlađa generacija sve više i više konta, ovaj, bit će puno bolje, ja. bratstvo i jedinstvo u njemačko-izraelskoj varijanti. Brili su ovo, brili, brili, brili. Bili se ovo Green Bounce, izraelsko-njemački sastav koji će 19. jula nastupati na Mostarskom, na 10. Mostarskom blues festivalu. Pre toga smo slušali dr. Phil Guda. Bilo je naravno i tu nekih manjih tehničkih problema, ali bože moj, ovaj kupek specijalno večeras i narednog utorka traje malo duže nego inače, a to malo duže neće biti ni sat vremena duže nego očigledno i malo više duže, ali može nam se. Eto šta da kažem. Dakle, nakon Canela Marića Mare i Orhana Masle Ohe, slušamo Pogledali smo sunce na istoku kako se budi. Prepričavali smo davne prepričane priče. Ljuštili smo rakiju kao da je voda. Dočekujući zore, prevarili jutro. Čudo smo gledali kako vrijeme proždire, začuđeni tako proletile nam godine. U stvari, strašno smo gubili vrijeme, ne znajući ništa, misleći da znamo. Svirali smo kurcu godinama, godinama, godinama. Svirali smo da nismo znali godinama. Prolazili dani noći, prolazile noći dani. Prolazili dani noći, proćer dani. znači kada Postali smo draga Ko zna gdje i kada I mači kada Ostali smo draga i ga sada Ne zanima me prošlost zamara budućnost. Samo ovdje i sada, jer i mači smo kada. I mači kada, postali smo draga, ko zna gdje i kada. I mači kada, ostali smo draga, je ga sada. kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. kamena stina Volim što Sanero, materina sina Opržen od sunca, opaljen od bure Volim što sanero, ero, skajmaka i pure Volim što sanero, ero Volim što sa i što volim vina Blizu mi je more, blizu mi planina Volim što sa što volim vina Blizu mi je more, blizu mi planina Санеро, nero, materina sina Volim što sam nero, s kamena i drače Ko poskok što skače, ko poskok što skače Thank you. zove Imači kada, evo. Gdje ti si ima, kada ti imaš kada, kada ti... Šta kažeš? Izvini za to, stvarno, izvini za... <laughs> ne, ne, nije problem, evo, uspjeli smo da rešimo. Ovaj, ali kad smo već kod toga, ajmo prvo objašnjenje zašto imači kada je to kao neki hercegovački lifestyle. Pa, pa nije samo imači kada širi pojem, recimo, evo, ti si did something on me šta planirate sa tim? Će biti kao neko izdanje? Šta? Rekao, će biti neko izdanje, zvanično. mislim da, ukoliko se ne varam, uopšte ne postoji u fizičkom obliku. Ne postoji, da. A, možda ćemo napraviti nekih 500 komada čisto za audiofile i, i onako kao nekakva visit karta. Za fanove? Ja. <laughs> Čekaj, jel se zaustavljate samo na CD-u ili ćete praviti i vinile? To je sad nekako u trendu. albumu u odnosu na ona prethodna dva. Aha. Da li se to malo uozbiljilo, ostarilo ili o čemu se radi? i taj spot koji ste izbacili, izbjeglica, sa tvojim, sa tvojim bratom, jeli, koji glumi onako nekako zapravo odslikava, čini mi se, album. Biraju ništa. miješati unutarnje, unutarnje pitanje, ako, ako udiraš na izbore u Srbiji, ne bi se htio miješati. <laughs> u demokratski ovaj, izbor. Demokratski proces. Da, da, da. Mislim da će da, da, da se to mm, opet. Mm -hmm. Mislim da će to sve biti opet dobro, jel? Ha. U, to dugoročno, jel? Valja, valja vjerovati, šta drugo. η Πρίλικα ή τον, ή krvi, bit će mesa nema ovako sakupljeno na jednoj gomili jer zapravo nisu uopšte loše. Znaš. Pa, mm, pa znam i vidim i publika ih traži, znaš, ali nekako je to ono, i pa smo mi carevi ovaj, svoje muzike, znaš. Tako je, tako. Pa mi određujemo kada ćemo i šta i kako, jer, jer želimo... E, e, mi smo nekako multidisciplinarni, znaš, i ne želimo nikako davati možda, možda smo sad sve E, nisam ni neki smiješni band, ono, neki reggae band, mislim jako ozbiljni stvari. Pa da, mislim, mislim da je jako... Malo i tugaljivi, znaš, mm -hmm. ima nek, možda sad ima neka doza tuge u ovom albumu, šta ja znam, jel, bar možda tako dolazi iz godina. Da, ali mislim da je jako plitko razmišljati o Zosteru kao o smiješnom bendu na osnovu ona prva dva albuma, jer ko poznaje tekstove malo bolje shvati da su zapravo jednostavno oslikavaju stvarnost, to je samo druga stvar na koji način ti to izvedeš. Pa, da, i, i, i eto sad smo, sad smo to htjeli malo i podcrtati, jeli, sad smo to htjeli evo ovako reći kao ozbiljno, sad smo, ono, jer na ovom albumu, na ovom nemamo nekih, e, kako bi rekao, ni toponimskih pjesama, tipa, ono, Hercegovine, Kalifornije, ili Majko je Majko, ili, ili ovih, uzrečica koje je jamio, jamio na, koje su po, po meni, to su opća mjesta i to je, to tako funkcionirao, jel? Ali sad ovaj album nema takve pjesme, jel? Nema nijednu takvu na koju bi se, mm, na koju bi izašli kao neki ultimativni hit mm -hmm. na prostoru bivše Jugoslavije. Kao što je bio koji je jamio, koji ovaj, i danas ima neki milion pregleda na YouTube-u. Da, da, da, pa dobro, koriste ljudi za razne svrhe, osim za zabavu, onako vrlo je simptomatična, znajući se ko je izrekao prvi put to, ko je jamio, jamio, jel tako? Da, ma to je stara izreka koja je samo, koja je ovaj rekao... Koja, koja je prilagođena za naš prostor. <laughs> ja, ali rečena je pred kamerama u Saboru, znaš, da. u ovom parlamentu hrvatskom, tako da, what the fuck, da, onda je to dodalo jednu drugu dimenziju. I, jeli, I onda smo mi na to pjesmu, na, na to ispričali priču tak malo i morbidno, jel? Ja? Pa, jeste. Ko se vješa neko, šta ja znam, jel? Malim lopovima se skidaju glave, velikima skidaš mm -hmm. kape. su reakcije publike inače na nove pjesme? Ja nažalost još nisam imao prilike da čujem to uživo. Pa, Ovo sad kad smo svirali, recimo, mi imamo najjaču Mala Republika na Sarajevo, jel? Mm Mhm. I, i, ljudi već znaju pjesme, znaš, ovo, ljudi već slušaju šta je znam. A mislim da će taj album onako polako dolaziti, da će i da se možda nekima neće svidjeti, ali nekima nekim drugima hoće, šta ja, ja ne, znam, e, nismo razmišljali previše o tome, znaš, ušli smo u studio i, i imali smo neki kod i, i zvučni i, i poetski koji smo znali gdje, gdje šta ne, jednostavno smo svi znali e, šta ne ide. Možda smo, kad tražili smo, znaš, tražili smo svaki detalj šta bi odgovarao, ali smo vrlo dobro znali šta ne, ne ide. Mhm. Znaš, jer kad u jednom trenutku ne nismo znali šta bi, znali smo šta ne bi. zato da nam je to, recimo, sva naša studijska studijski rad, jer albumi su, evo, do sada sam tri pristupa, tri različita iskustva. Mhm. Ti si u, u međuvremenu, jeli, od tog posljednjeg albuma pa do ovoga, se negdje ostvario i kao glumac. Mhm. Sad govorimo o cirkusu Kolumbiji, a koliko znam nešto si, sad si glumio i u ovom posljednjem filmu, ovaj... Ide Begić, tako je. Kako funkcionišeš kao glumac? Pa kako, kad, recimo super mi je bilo radit, e, gledaj, nisam, ne vidim, nisam glumac, nisam nikad htio biti glumac, znaš. E, jer da sam htio, vjerojatno bi išao na akademiju i, i, bavio bi se time do kraja. Mhm. I, nego mi se to dogodilo i, i onda kad mi se, kad mi se, kad sam dobio ponudu, onda sam rekao zašto ne, znaš, nisam, da bi bilo lakše, nego da sam ja išao za tim možda ne bi podnio odbijanje dobro, znaš. Ovako. Ovo ti se dogodi ili zašto ne, šta? Ovako je slađe. Je, pa sad zamisli da tebe zovnu, ne znam, e, da igraš lopte sa, što je znam, Maradona se skupi ekipa i kaže, ajde šta ma lopte, pa hoću, jebi ga, što, što ne bi. <laughs> znaš, ali da si išao sad za njima, je, ja s samo loptom bi ti rekli, je, de malo, vladi, dečko. <laughs> sve zavisi, ako je moja lopta, onda bi vjerojatno bilo drugačije. <laughs> pa imajte. Ali, ali od nas imali su skupi lopta je puno jeftinija. Sve dok stojim u svjetlu mraka pravi Živimo u miru mržnje Iza svakog od nas stoji jedan od nas ste svirali, zlom ste se opijali Imali ste sve, a ništa niste imali Sad imate sve, a nemate ništa Imali ste sve, a ništa niste imali Sad imate sve, a nemate ništa Imanje zlo je zlo zla što se sprema U tvome srcu kad pustiš ga da drijema U jednom trenu svima bit će jasno Ali ipak možda bit će malo kasno Gdje raste sjeme zla što se sprema U tvome srcu kad pustiš ga da drijema U jednom trenu svima bit će jasno Ali ipak možda bit će malo kasno I manje zlo je zlo situaciju da ste završili i u policiji. Šta se tu zapravo desilo? Pa ništa, ti spala, desila se super pija, znaš. Aha. Da, imali smo, svirali smo najnormalnije, znaš, i <laughs> najnormalniji koncert su imali i onda su, ovaj, došla je policija, ja sam vidio da je Atila sišao s Bine i sad mi sviramo dalje, jer ga je zove ovaj organizator da on dođe dole i onda se tako, mi smo već da za jednu i pol pjesmu i ja treba se vratio i meni rekao da ja sad, ja, mislim će ti dalje traje jer da sam ja otišao, pošto ja imam državljanstvo i hrvatsko, jel? Mm ovaj, kao da se ja sad vidim tu policija, sad nemam pojma ni šta, ni kako ja sam išao dole i dole su bile dva policajce, sad su, znaš, ono, ja sam Išao s Bine, s koncerta, sad sam pod adrenalinom i oni sad mene nešto pitaju neke gluposti. <laughs> I da sam ja bio samo malo drčan, onako bio sam, ne znam, ono, evo, završit ćemo pet, i onda su oni to shvatili kao da trskost, jel? A nisam bio bezobrazan, samo sam bio trčan. I, i tražili su me da sam po dokumente i kako je, ne znam što su nas, mogu ti ne samo rekli da, da ugasimo, da prestanemo sirati, mi prestali, ok, ne, ne se dogodilo da dolazi internetna policija, ne, frka ni iz čega. I mislim da je to više, da su organizatori imali, nek, da je neko imao pik na, na njih, neko je zvao i da je to interni problem, da, da su mi tu samo, eto, dogodili se mi, moglo je to, moglo je to biti bilo ko drugi. Da, kao kolateralna šteta. Da, da, tako je. Žao mi je što nismo do kraja odsvirali taj koncert i eto ali ovaj, eto na kraju ove PR, bili smo u policijskoj stanici što isto bilo besmisleno da su nas privodili. Mm. Sreća i svi su imali radne dozvole, mislim, članovi benda koji nemaju državljanstvo Hrvatsko su imali radne dozvole, sve smo, svi su bili regularni, sve je bilo regularno, regularno znaš. Mm -hmm. Ali eto, šta je, da, tako, neku mogu da treniraju strogoću. Pa, to je jedino izgleda preostalo. Da, ali evo sad sam baš patio ono, gej parade u Splitu, jer prošlo je sve okej. Što, mi je, što mi je drago, zato što ja nasilje prezirem, znaš svakako, svaki oblik nasilja stvarno prezirem. Ne, I nema opravdanja za nasilje, jel? Mm. Šta misliš, kako bi bilo kad bi se u Mostaru organizovalo nešto slično? Pa ne znam, iskreno, možda, ja mislim čak da ne bi bio to frka ovdje toliko. Misliš da bi se možda ujedinili istočna i zapadna strana, konačno? Ma ne, ne svi misli, svi bi rekli, svi bi rekli, ma taj će on. <laughs> ne, znaš, mislim, znaš, gledaj, ne znam, ja, ja sad živim na istočnoj strani Mostara, znaš. Aha. Tako da, ja sam ti ujedinjen, što ja ne, ja ne doživljam Mostar podijeljenim. Da, ali opet ti kažem, ja, ja imam svoj neki privatni kozmos, tako da ja nisam, nemam realan uvijek. A pa što se tiče, i, i ne zanima me to, znaš, už kažem ti ono, to su te 30, ovo, ima ovaj album, život počinje od 30, jel tako? Mhm. -hmm. to su ovi Darko Dab, Darko Dab, da. E vidiš, meni to malo bilo onako oko šta, šta sad to, i onda kad sam ja ušao 30, onda sam, taj mi je ostalo, zapamtio sam to, znaš. Pa, znaš šta, negdje bi se ja složio sa tom konstatacijom da život ja u, u 30. Da. Sad, plus minus, kako kome, ali u suštini... A to je sve to plus minus godina gore dolje, ali to ti je to. Pa, ja. To je to. To je ispravno i, i, baš je ono točno rečeno. Gdje si ti najbolje osjećaš ovako? U Mostaru, Zagrebu, Splitu, Sarajevu? Pa svugdje se, svugdje se dobro osjećam, znaš, nekako svugdje imam bazu prijatelja. Ali nikako, ali nikako vas nema u Beogradu, svirali ste jedan put pre koliko, ono, tri godine, otprilike tako nešto i to je to. Da, ono, pa evo nikako da, da nekoga, da nas neko ono, organizira, znaš, nikako da se neko oko nas, da nas hoće. Znaš, nije se dogodilo da nas stvarno hoće neko, i, da nas pozove i da kaže, ej, ajmo sad i napravit ćemo i i ispromovirat ćemo da to bude događaj. Jer mislim da imamo, u Srbiji imamo publiku. Bar pa ono što vidim preko interneta i imam puno prijatelja na Facebooku iz Srbije, jel? Mm -hmm. Ali evo nikako da ne donese put tamo, stvarno nije, nije to, nije namjerno, jel? Sasvim slučajno. Da. U Zagrebu imam djevojku i brata, u Splitu imam, u Splitu mi je blizu, sad i sam do Splita, u Sarajevo nam je blizu, znaš. Tako da ne, nije, ne, nije Beograd za, zaobiđen tekom namjera, nego je to tako nekako slučajno mm. Pa dobro, ajde, ja se nadam da ćemo barem sa ovom emisijom koliko toliko pokrenuti to pitanje, pa eto. Sad je, sad je leto, čini mi se da je leto idealno vreme za zoster i svirke. Pa mislim da, da bi sad... Da, ja volim, ja jedan čekam kad ćemo doći u Beograd, ja znam da će to biti dobar koncert, da će to biti Reci mi, jesi li u kontaktima sa Rambom Amadeusom? E, nisam Ramba, ne, ne mogu, Ramba sam sad upoznao, jeli, neku večer. Aha. U Sarajevu smo zajedno svirali, jeli, na Beer Festu. Koliko, Aha, koliko ti je Rambo zapravo inspiracija bio? neki prostor od kojeg treba bježati čim pre? Pa ne znam, ja, ja ne mogu tom, ja nisam nigdje drugo živio nego tu, znaš. Uh mhm. -huh. Mislim, živio sam u Barceloni 10 dana, živio sam u Parizu 10 dana. Jednom prilikom, znaš. Uh To je malo jebiga. Pa, malo da bi shvatio kako. <laughs> A to zvuči jebiga, znaš, a fakat je... <laughs> Ja to ne bi nazvao ni da si živio deset dana. Pa, pa ja sam živio, nisam, nisam, ne znam, nisam umro a to je malo da bi, da bi sad mogao sve znati, znaš. Da. Ali ovdje živima ne znam sve jebi Dobro, jel se desi da ne nađeš? Pa, to vi nikad nećete sada znaš. <laughs> Mislim, vi koji niste u bendu. a ostali članovi benda saznaju, Nemam, Nema, nema, svi se onda nema, nema, nema ni potrebu da je dijelim s nekim, dok ne pa. znam o čemu se radi. Pa dobro, ali opet sve je individualno na kraju krajeva i to što ti znaš o čemu se radi možda neko shvati drugačije. kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Treba ovako, treba nako. treba ovo, treba ono. Steži remen, štedi metke, poštuj samo izuzetke budi svoj Kad jesi, gdje jesi, a kad nisi i ne kad nisi i nemoj Budi svoj kad jesi gdje jesi, a kad nisi javy na javy sáňajú snu. Mokrý mokrom, na suchom such, u pamäti bystaru, mútnom glúb budy, do baru dobrú, zauzlu. Javy na javy sáňajú snu. Mokrý mokrom, na suchom such, pameti bistaru Mutnom glup budi svoj Kad jesi, gdje jesi, a kad nisi i nemoj čak posao ili hobi ili šta ti zapravo predstavlja? Ne, je posao i da ja možda ne, ne znam sad, ne, bavimo se, ne, najsretni smo što smo, što se bavimo time, jel? Mm -hmm. To kad smo onako svirali podromski, kad smo imali, kad smo tek počeli svirati, sanjali smo o tom da budemo, e sad, naravno sad dolaze druge reali, realnosti, znaš, sad smo bili klinci, nekako smo drugčije gledali se. Sad nešto, uz kiću slabinca. Pa ja, zar, zar, zar ti ne fali to? Zar ti ne fali ti rasnih hitova onako, uh, ono, koji nisu toliko folk, nego su to pjesme, ono? Da, pa činjenica je da ih više nema, tako je. A nema ih takvih, nema tih rasnih hitova, znaš šta mislim? Ali opet, ono, ali opet, znaš, vjerovatno se isto tako razmišljalo i o toj pjesmi i o drugim tim hitovima koji iz današnje perspektive jesu i to vjerovatno se u to vrijeme zapravo o njima razmišljalo drugačije. smislu ajde i neke vrste uglavnom muzika više manje i pisanje gomili ljudi dođe kao neka vrsta terapije da izbace iz sebe možda nešto kako uspevaš na engleskom to da uradiš i uspevaš li uopšte To je, ja mislim, najvažnija stvar od svega. Da, pa ne, apsolutno ne, ne treba znači. Dakle, vidi, ja sad ne znam španjolski, ja napisam jednu pjesmu na španjolskom. Aha. E, I sad zamisli da išta znam šta bi radio. <laughs> pa ne znam, nisam čuo na to zvuči. Da ja to provučem kroz neke uši koji znaju španjolski, da vidim našto to zvuči. E, pa ovako bi bilo to nešto Pedro je muerto. On je muerto, a ja sam živo, živo, živo. Je li to okej? Okej. Ja, sam, sve razumio, eto. Eto. Ako ti to nešto znači. A to znači mi sad to puno. <laughs> A, esta, on je, a ja sam živo, e, esta muerto, a, a, ja sam živo, a živo, živo. Znači, a esta vivo, vivo, vivo. Aha. Tako bi nešto išlo znaš korigirati. A... Da to svedem ipak u, u nekakav konvencionalni oblik da, da razumiju i, a, i španjolci. <laughs> a, jel izvodiš to na koncertima nekada? Ne još, ovo će ekskluzivna jedna teorija moja i priča. I, i nešto čemu čemu ja ću ustrajati da to uradim. Pa sad kako uspješno nebitno, jel? Čekaj, ako odeš u Sevilju, to znači da iz Oster seli tamo ili ideš samo ti pa dolaziš vamo s vremena na vreme? Pa, to siguran da će i, i, i ekipa i ako ne cijelo vrijeme biti tamo, onda bar neko vrijeme. Kako se, tako da... je li ima Zoster ime na španskom? E, pa evo, evo nešto sad smišljamo, pošto smo evo nas trojica, jer ostali cijelo vrijeme na smo od početka, ja, Tila i Goran, od prvoga buma, tako da su sad neka, da smo se skontali da bi mogli biti zoster peretrojka. <laughs> Peretro, pa, pa, peretrojka. Pa, sigurno, pošto na već imamo dobru e, komunikaciju e, i super se razumijemo, znaš. Aha. Tako da je to jedan kreativni tim koji će sigurno još trajati. A, pa lepo. Drago mi je začuti, eto. Pa jeste, osuđeni smo jedni na druge, znaš, nemamo, imamo jedni druge i to je, sretni smo zbog toga, eto. Pa dobro, to je, to je blago. Jest, jest. Bez pa obzira. Pa se dođe, znaš, to, do, tog, treba doći, treba vremena i da se to shvati, da onda nekako, da čovjek to počne cijeniti. Mm. Reci mi kako, živi, kako vidiš život u Mostaru pre svega ajde nekog umjetnika, muzičara, pričao sam sa Ohom pa mi se žalio je li u toj organizaciji blues festivala kakav je i odnos ajde, grada i generalno zapravo svim tim problemima koje postoje koliko je tebi to recimo negdje košnica a možda i nije ne znam ja nisam vjeruješ mi da ja sam sad evo u Mostaru bio desetak dana i da mm, imam svoj vrt opet kažem i, i nekako mi je tu najljepše tužan sam mm, zbog toga što, ali mislim da je grad samo je posljedica da je drugih pitanja, znaš, mhm. da je da nije Mostar sam jedini, mislim, da je on sam sebi problem. Ja sam tužan zbog ljudi u Mostaru koji žive tu i koji dijele prostor životni i ne znaju živjeti, zbog toga sam tužan, znaš, tužan sam eto, zbog, recimo, komunalnog uređenja koje ove komunalije ne, ne funkcioniraju dobro, znaš, pa je grad dosta prljav. A Mostar je bio jedan od najčešćih gradova u, u višoj jugi, jel? Da. I to nije pitanje, znaš, ima jedan, jednog lika su pitali na cesti kao, šta mislite o grupama na cesti? Znaš, on je rekao, a nemojte mene u politici, molim vas. <laughs> pa, upravo je donekle, da. Pa to ti kaže, onda je sve ono daš teško a, mislim da nije problem da problem leži negdje drugo, u nekim drugim znaš, nerazumijevanjima u BiH cijelo, koja ima, koja je cijela konfliktna. Pa je Mostar samo tu kao e, nekome čak i Mostar drago povuć kao ono problem da bi fokus pao na, na Mostar kao a ja sam tužan zbog mojih što ljudi u Mostaru nisu dovoljno ono, građanski hrabri da... Ali sve su hrabri, moram ti reći, da, da će vrijeme donijeti, da, da će Mostar opet postati onako jedan respektabilan grad. Mm Mislim da... Ja sam optimista, jel? Ali ne mislim da će ja to dočekat kao ono, u tom punom sjaju. Da, pa dobro, evo vidimo da se neke stvari dešavaju, pa čak i u Banja Luci gdje je redko ko verovao da bi se moglo desiti. Pre svega govorimo o toj građanskoj hrabrosti, tim okupljanima oko ovoga parka koji se ruši. Aha, aha. Tako da ipak se neke stvari gibaju, nije da se ne gibaju. Ne, to ti hoću reći. A, ti znaš, Mostar je kao podijeljen grad, jel? Da. ali Mostar je multikulturalan grad, znaš. Uh I onda je ovdje sve, sve tu sve što se potegne da je vitalno za grad postoje političko pitanje, znaš. U Banja Luci tog nema i zato, zato oni mogu imati tu građansku hrabrost. Razumiješ što ti govorim? Pa dobro, ali na kraju krajeva i to je. I pitanje građanske hrabrosti je opet politika u podlozi. Zapravo čega god da se dotekneš je politika u podlozi. Ako ćeš da izađeš zbog nezadovoljan na ulicu zbog prljavštine, kao što je ovaj rekao, zbog grupa, sve to opet politička pozorina, gdje god da se okreneš. S tim što naravno u Mostaru je to ipak malo više potencirano zbog, ajde, što kažeš i multikulturalnosti i zapravo i te tog nekog opšteg stanovišta da je reč o podeljenom gradu. Pa da, zato zato je tu, zato je nekoliko godina da bi se stekla kritična masa koja će promišljati e, ono o gradu kao cijelini, a ne kao interesno skup. Znaš, sad imaš dvije interesne sfere, istočnu i zapadnu. Da. I, jedna je sfera jednog interesa, druga drugog. I onda je tu teško uh, izaći iz okvira te sfere, jer ti postaješ ili izdajnik, <laughs> znaš, ili šta, je nešto drugo, što je. Te, na, nas, teško je, uh, iskreno mene, mene osobno, ja, mm, ne znam, ja kažem ti, imam, možda sam sebičan, jel? A možda sam samo umoran i, i, i ne želim biti taos toga. Ja, ja ću svom gradu uh, pomoći kroz ono što ja najbolje znam i što mogu uraditi I to sve, ne, da. E, teško ti je, jer ti, ti ovdje, ovdje samim rođenjem ti imaš neku poziciju. Dakle, čim si se rodio, ti si, ti si pozicioniran. Bilo da si, ne znam, Srbin, Hrvat, Bošnjak ili miješani brak, opet te neko pozicionira negdje. I, i šta god da kažeš, uvijek te gleda prvo kosi, pa onda, onda da vidiš šta govoriš, znaš. Da, bez da te iko išta pitao zapravo i što je najgore tako je. Znaš, tako da je teško djelovati u, u smislu, e, razumiješ, praktično se svodi da možeš djelovati samo u onoj skupini kojoj si u rođenju pripadaš. Mislim, eh, razumiješ tako? Da, da, da, razumijem. Dakle, ako si Srbin, onda ti udri na Srbe, jebi ga, ne možeš... <laughs> ako si Hrvat, udri na Hrvata, ako si Bošnjak, udri na Bošnjake, ako si miješan i pričekaj dok se sve to smiri. <laughs> <laughs> a Boga mi će se načekati, kogoda je u pitanju. Pa to ti kažem, e sad, ovaj, sad ja ne znam koliko ima to, to smisla, jel? Dragi moji sugrađani ja vam uskoro odlazim Iz ovog usranog gradića Vjerujte mi da ovakvoga mladića Dugo nećete vidjeti strašan je odljev mozgova Sa ovih naših prostora A nema ni mojih prijatelja I zato sada idem i ja Od je je je je je Od Ante je je je je je I od Ljube Odavde je je je je je cantante, ye ye ye ye ye. Io Diove, io Diove. Овоє земля за вас, овоє земля за све ваше люде, овоє куча за вас. Ovo je kuća za svu vašu djecu Odavde je je je je je Dobro, pratiš li prvenstvo? E, pomalo pratim, evo baš sino gledao e, u Italiju i Španjolsku i Hrvatska, Irska. Eto, dobro, ajde. Nadati se dobrom rezultatu, a? Pa evo, mogla bi Hrvatska jučer se dobro odigrali, pa ko zna, vidit će se. Dobro, ti, si, ti si veliki srnin fan. Šta, ja sam? Srnin fan. A, e, da, jesam. <laughs> Да, знал. <laughs> в таком случае šesta, da. A? Mislim da je šesta. album na internetu i da ovaj, ovako teško ne može da se kupi negde zapravo otežava to koliko ste zapravo uopšte u gubitku samim tim pa ne, ne prodamo mi nikakve milionske tiraže da nas, tako da i da prodamo, ne znam, 10.000 ne, ne znam šta bi s time Dobro, u suštini svirka su suštini zapravo su koncerti ono što je najbitnije. Tako je, da mi živimo od koncerta. Ako, dobro, nadam se da ćete još dugo. se uskoro vidimo. Negdje, pa makar to bilo i u Beogradu, a? Pa ja bih volio što prije da, da se to dogodi. Sad ne znam kakav je tajnik gledati, ali ako ništa ne, onda na jesen kad puno krenuli klubske sirke, Ja se nadam da ćemo doći u Beogradu uskoro. Mislim, imamo kome, jel' Naravno. Ja znam da imate kome, da. išta dogodilo Kad je sve bilo u redu Kad je sve bilo okej Long time ago Prije nego što se išta dogodilo Kad je sve bilo u redu Kad je sve bilo okej davno Nekada davno A to je bilo davno Davno, davno, davno, davno, davno, davno. što da nije istina Ne bi vam ovo govorio da ne lažem A ne bi vam ovo pričao da nije istina Ne bi vam ovo govorio da ne lažem nije istina, ne bi lagao, da ne lažem ne bi bila istina, da nije istina, ne bi lagao, da ne lažem ne bi bila istina, da nije istina, ne bi lagao, da ne lažem ne bi bila istina, da nije istina, ne bi lagao, da ne lažem. A to je bilo davno, nekada davno. To je bilo davno, davno, davno Boli me kurac za davno, ej, yeah. Boli me kurac za davno, je, yeah. Boli me kurac za davno, davno, davno, davno nana coleno, scolle nana coleno, scolle nana coleno, oh, scolle nana coleno, scolle nana coleno, scolle nana coleno, oh, scolle nana coleno, scolle nana coleno, scolle nana coleno, oh. koljena na koljeno, s koljena na koljeno, s koljena na koljeno. A to je pijen! možemo slobodno da nazovemo jedan mostarski kupek maraton. Ja sam u početku najavio možda dva i po sata, eventualno, eventualno tri, međutim ovo je trajalo tri i po sata. Ne znam da li ste se smorili, umorili i zamorili. u svakom slučaju mogli ste da se isključite u bilo kom trenutku, ali propustili ste mnogo toga ukoliko ste to uradili, a ukoliko opet jeste, već od sutra ćete na e novinama na Radio Sarajevu i na Buci, na portalima moći da skinete komplet emisiju i opet da poslušate ono što želite da poslušate. A, šta smo slušali? Slušali smo Mostar, slušali smo Sanela Marića Maru, slušali smo, slušali smo Orhana Maslu Ohu i slušali smo Marija iz Zostera puna po sata. Malo smo se pozabavili i Ateljevom 212 i Klokanom Mladenovićem. Kako god, 49. kupek, e, kao što sam rekao, uzeo sam sebi za pravo da trajem koliko mislim da treba da trajem, pošto će kupek trajati, odnosno još jedna epizoda do letne pauze. Ovo je bio 49. 50. kupek će biti posvećen ajde to i da kažem, Zdenku Franjiću. Zdenku Franjiću, e, čoveku koji stoji iza Damira Avdića, iza Goribora i mnogih, mnogih, mnogih drugih bendova. E, slušat ćemo između ostalog u narednoj emisiji i samog Zdenku Franjića, a slušat ćemo i ljude koji treba, pa mislim treba, ne treba, nego jednostavno koji su zahvalni Zdenku Franjiću za to što i dan danas postoje i bave se time čime se bave. Ja bi samo još jednu stvar želeo da najavim sutra od 8, e, odnosno 20h na istom ovom radiju, odnosno na nofm.rs ići će jedna specijalizovana emisija e, koju rade Kupek i ministri prostora, a vezana je za Biggs, zgradu Bigza koja od nedavno zapravo, odnosno klubovi koji su gore postojali ne funkcionišu jer je zatvorena i tako dalje. Da vam ja sada ne pričam previše, pošto je već prošlo pola, odnosno 20 12 je. Obe utakmice na Evropskom prvenstvu su završene. Češka je debela Grčko 2-1, a Rusija i Polska su igrali 1-1. Eto tako, mi se... Hm, Hteo sam da se otključim, odnosno da se zaključim, ali bi želeo samo još da vas podsjetim da sutra u Zagrebu, u VIP klubu, je prvo večer Krokodil festivala, a drugo i treće veče, 14. i 15. jun, naravno na starom prostoru, amfiteatru ispred muzeja istorije Jugoslavije u oba slučaja, odnosno prvo večer u Zagrebu počinje u 19h, a 14. i 15. u Beogradu u20H. Mi zaključujemo ovaj kupek sa Damirom Avdićem koji će sutra nastupati u Zagrebu, a u najavi za ovaj mostarski kupek dosta smo najavljivali Aleksu Šantića, a evo jedne parafraze koja ne mogu da kažem da lepše zvuči, ali u svakom slučaju u ovom trenutku iskrenije pa pa vidimo se, odnosno čujemo se sljedećeg utorka.